Antigonė su Rolandu Paulausku. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Labas vakaras. Na ką, devynios, vakarėje, kūriam laužą. Kviečiu štabą į posėdį apie skalūnų reikalus, kaip rašiau. Taip, šį vakarą kalbėsim apie skalūnus ir štai nuo ko aš norėčiau pradėti. Kai skaitau komentarus po straipsniais apie skalūnų reikalus, kas mane dažniausiai stebina? Tai, kad mes, na, gamtos reikalus tai dar suprantam. O paskui prasideda, kas yra Gazpromo agentas, o kas yra Chevrono agentas. O štai apie pačią skalūnų dujų kainą, lietuvaičiai, na, nebūkime poetų tauta. Aš suprantu, kad mes esam labai poetiški, romantiški, romantiški Bet nu reikia ir apie pinigus galvoti. Kodėl niekas jūs nesvarstot, kiek kainuos tos dujos? Ar gali būti jos pigesnės? Aš suprantu, kad yra noras, kad būtų kažkokie specialistai, kurie už mus visą tą nuspręstų ir mums nieko nereikėtų daryti, patiem aiškintis, bet dėja, mėlyjei mano, problema yra tame, kad specialistų skalūnų dujų kaip tokių išgavimo nėra, nes šitas reikalas yra gana sudėtingas Tai yra ir gelmės, kur reikalingi geologai. Aš sakysim, 18 kartų ne geologas, kaip ir dauguma Lietuvo žmonių, aš suprantu. Toliau, reikia žinoti apie chemikalus. Aš ne chemikas, irgi 38 kartus, kaip ir daugelis iš mūsų. Bet reikia žinoti ir, ir ekonominę pusę. O štai čia jau kiekvienas iš mūsų turbūt šiek tiek suprantam, kaip pliusą su minusu sudėti. Ir kas apsimoka, o kas neapsimoka. Ir dėl to nori, nenori, reikia svarstyti patiems. Nors šį vakarą žinovų ir atskirų sričių specialistų bus. Šiandieną laida bus įdomi tuo, kad e, apskritai aš norėčiau mažiau kalbėti. Aš noriu, kad skambintumėt jūs. Aš tiesiog pabandysiu jūsų jau, jau esančius komentarus aptart. Na, jeigu neskambisim, aptarinėsim daugiau jūsų komentaro, bet jūs skambinkit, nes žinot kas, aš suprantu, kad yra toks posakis – Mes norime viską turėti ir kad nieko už tai nebūtų. Bet taip labai retai gyvenime būna. Paprastai už, už dalykus, nu vienai par kitaip reikia susimokėti. Ar aš suprantu mūsų visų norą, kad būtų tų dujų Lietuvoje, kad jos atpiktų. Viskas yra suprantama. Bet dar sėki sakau, labai retai būna, kad viską turim ir nieko už tai nėra. Taip kad skambinkit, o aš štai paskaitysiu, ką jau jūs esat parašę mums. Štai rašo žmogus pasivadinęs vardu Savastis. Apie buvusią laidą, juvenalinį justiciją. Pasakyta tiesos dalis, gaila, kad vedėjas nusekliai dėstydamas, kas vyksta, nedrįsta pasakyti, jog tai privalu stabdyti. Na, keista man skaityti tokį dalyką. Negi po tos laidos juvenalinės justicijos dar neaišku, kad aš visa širdim ir kūnu esu prieš šitą reikalą. Bet jeigu jūs manot, kad aš neaiškiai tada pasisakiau, sakau dabar, tą reikia stabdyti visom išgalim. Nes tai yra atvejas, kada vaistai blogiau už pačią lygą. Vėlgi tas pats atvejas, kaip ir visada. Mes norim, kai būtų geriau, bet dažniausiai išėna kaip visada ir vaistai pasidaro baisesni už pačią lygą. Kitas dalykas, kad kalbant apie juvenalinį justiciją, na, aš buvau turbūt vienas iš, iš pirmųjų, kai dar tas net e, žodis neskambėjo Lietuvoje. Jau prieš porą trejata metų mes e, Respublikos laikraščio puslapiuose, penktadieniais ten būna tokie pokalbiai spausdinami. Mes jau šitos reikalus aptarinėjom, kai dar juvenalinės justicijos terminas Lietuvoje neskambėjo. Video jūs galit pasižiūrėti su žalgiriu vadinasi puslapis. Ten yra labai daug medžiagos ir apie juvenalinį justiciją taip pat prieš porą ir trejata metų jau buvusios. Arba yra dar toks Gilvidė kanalas, vadinasi, YouTube, ten irgi yra daug medžiagos. Toliau savastis rašo štai. Kalbėdamas apie pasipriešinimo būdus, siūlo statyti ant Seimo. Čia aš. Netiesa, sako Savastis. Jis pats yra sakęs, jog atsitiktiniai žmonės į Seimą nepatenka. Na, aš esu apie tai išnekėjęs, bet šiek tiek kitame kontekste. Aš čia komentuoju Savasties e, pasisakymą. Vienas dalykas, įstatymus tai vienai par kitaip priims Seimas. Tai jeigu mes, kaip jūs rašot, nestatysim ant Seimo, tai tada o ant ko statyti? Ant revoliucijos? Nu, aš nežinau, ar jūs pakelsi žmonės revoliucijai. Dėl to vienaip ar kitaip įstatymus priminėja Seimas kol kas. Bet dėl tų atsitiktinių žmonių. Aš gal ne visai suprantamai kažkada buvau išsireiškęs, jeigu jūs taip supratat. Atsitiktinių žmonių Seime yra amaras ir dar daugiau. Ten atsitiktinių partijų yra – Viena partija atsitiktinė buvo praeitoj kadencijoje, kurios nepėtsakų neliko. Kita partija dabar, išrinkta, kuri irgi mūsų akise jau subirėjo. Taip kad atsitiktinių žmonių Seimas yra tiesiog kupinas. Kada aš kalbu apie, apie neatsitiktinumą šitam reikale, aš kalbu, kad sistema kontroliuoja patį, taip mandriai pasakius, diskursą politinį. Jinai kontroliuoja politinius procesus, kuriuos reikia išnešti visuomenė. At kad ir ta pati juvenalinės justicijos tema. Pasižiūrėkit, kaip jinai eina per visą e, buvusią tą postkomunistinę erdvę, tai pasakykime. Ar tai būtų Ukraina, ar tai būtų e, Rusija, ar tai būtų Lenkija. Visur staiga eina. Vat šį čia nėra atsitiktinumo. Vat ta prasme atsitiktinumų yra labai maža. Jeigu reikia žemę parduoti, tai irgi yra stumiama visų pločių ir panašus dalykai. O žmonės atsitiktiniai patenka ir jie visur patenka, ne tik Lietuvoje. Čia yra svarbu kontroliuoti patį procesą. Ir tai, ir tai. Pasižiūrėkit, kaip išsprūda Vengrija iš šito, iš šitų spastų. Ar susiklostė situacija? Laimėjo Orbano partija daugumą. Ir pradėjo priešintis ir tam politiniam diskursui, kuris eina šiandieną iš tikrųjų šeimininkų ir mūsų, ir ir vengrų. Toliau savastis rašo, nėra nei vieno pavyzdžio, kad dėl tikro tautos spaudimo Seimo nariai būtų priėmę sprendimą priešingai jų pačių projektui. Na, aš nežinau, ar jau taip per 20 metų, aš dabar taip ant greitųjų. Neatsimenu iš tikrųjų tokio atveju, kad tauta būtų spaudus ir Seimas būtų palūžęs. Nesakau, kad taip nebuvo, gal aš kažko neatsimenu. Tiesą sakant, tas pats žemės pardavimo reikalas. Jisgi įstrigo. Jis įstrigo ir žiūrėkit, po šį dieną mes dar nesam iki galo e, atsisakę e, savo žemės. Bet iš kitos pusės, pat jūs rašot, tikro tautos spaudimo. O ar kada nors per tuos 20 metų buvo tas tikras tautos spaudimas? Va čia yra visa esmė. To tikro tautos spaudimo. Nes pati tauta šiandieną yra antiek pasimetus, jinai pati nebežino, kas yra tas tikra ir netikra. Kada vertybės taip greit kinta, netaip lengva yra ir, ir susigaudyt, taip kad tikro spaudimo gal ir nėra buvę, ir aš sakyčiau, va tai, kas vyksta su skalūnų dujomis ir su juvenalinė justicija, tai gal yra vieni iš ryškesnių tokių, na, pilietinės visuomenės pavyzdžių, jeigu jūs norit, per šitos 20 keletą metų. Kada žmonės patys, niekieno neorganizuojami, pradeda daryti spaudimą mūsų politiniam elitui. Ir žiūrėkit, kol kas pavyksta. Ir juvenalinės justicijos visokie ten įstatymai, kiek žinau, yra atidedami. Ir skalūnų dujų reikalai nebuvo įspręsti taip, kaip tikėjosi tie, kurie galvoja, kad šį kartą kaip ir visada bus be jokių problemų. Taip, kad spaudimas, spaudimas Seimui turi prasme, aš sakyčiau, ir šitie va du pastarieji klausimai. Dujos ir, ir juvenalinė justicija kaip tik ir, ir demonstruoja šitai. Kita vertus, o jūs pats, žmogus, kuris pasirašo savastis, paskambykit mums ir pasakykit, o kaip jūs tada įsivaizduojat tą pasipriešinimą, jeigu jūs manot, kad e, spaudimas Seimui yra neefektyvus ir nereikalingas. Nes aš matau tik du kelius, jau mes čia vienoj laidoj kalbėjom. Beje, kad neužmirščiau, nevaržykit savęs tie, kurie jau yra skambinę į buvusias laidas. Štabas tam ir yra štabas, kad gali kalbėti tie, kurie yra štabo nariai. Jie privalo skambinti kiekvieną kartą. Ir pavyzdžiui, Berot Sevaldas iš Varėnos, jau kaip ir nulatinis mūsų pašnekovas. Taip kad jeigu Evaldai mane girdi, Mes laukiam ir paties pasisakymą ir šitais klausimais. Nereikia varžyti savęs. Netgi malonu, kada jau yra žinomi žmonės, žinomi balsai ir tai formuojasi tam tikras kolektyvas, kuris tam tikrus ir atramos taškus jau gali paskui sukurti. Bet grįžtant prie komentaro žmogaus pasirašysio savastis, tokiu niku. Tai štai Aš matau tik du kelius, arba įstatyminis, arba neįstatyminis. Aš nemanau, kad šiandien yra laikas neįstatyminiams veiksmams. Tai lieka, mano supratimu, tik įstatyminiai veiksmai. Jeigu jūs dar turit kažkokį trečią ir mus girdit, mes labai noriai išklausytume jūs. O štai ką rašo toliau savastis dėl skalūnų jau dabar – Jeigu bus įsivelta į teisingus, bet beprasmiškus, gerai blogai svarstymus, jokios naudos iš pašnekėsio. Galima tik viena laidos gyja, rašo savastis. Tai Lietuvos ateičiai pražudingas projektas. Įvardėjama tikrieji šios avantūros autoriai užsienyje ir jų pakalikai Lietuvoje. Paviešinami geopolitiniai tikslai. Konkrečiai aptariama, kokiu būdu pasipriešinti, taip, kad ne tik politikai, bet ir Samdyti ekspertai net užsiminti bijotų viešoje erdvėje apie skalūnus. Tai turi būti išmesta iš darbotvarkės. Citatos pabaiga. Na, tvirtos pasisakymas, bet, na, mielas mano žmogau, čia yra tik vakarinė pokalbių laida, naktigonė su Čia ne vyriausybė ir mes išimti iš dienotvarkės Lietuvos kalūnų dujų arba bet kokį kitą klausimą prie geriausių norų dėja kol kas negalim. Jeigu mūsų laida eitų kokį dešimtį metų ir mes būtume nepaprastai takingi, mūsų klausytų pusė Lietuvos, tada gal vyriausybė bandytų įsiklausyt. Beje, gal ne visi žinot, aš savo metu vedžiau laidą, kas geresnio premjerė jinai vadinasi. Daug metų atgal, 20 Tai panaši situacija tada buvo susikloščiusi. Ministrai klausydavo, nes nežinia, ką to laidoj ten kas pasakys, ką premjeras įsipareigos, o jiems reikės vykdyti. Tai patys ministrai man skusdavosi, sakydami, kad mes klausom tą tavo velnio laidą, paskui reikia mums kažką daryti. Bet jie šitai kol kas laida dar toli iki tokių aukštumų, taip kad jūs per daug iš mūsų norit. O dėl to, ar beprasmiška ar nebeprasmiška aptarti ir svarstyti, kas čia vyksta. Na, aš sakyčiau, kad yra prasmė, nes ir čia toli gražu ne, ne, ne visi taip, kaip jūs parašėt. Ne visi Lietuvoje supranta skalūnų dujų reikalą. Yra skirtingi supratimo, daugelį žmonių apskritai – nelabai įsivaizduoja, kas tos kalūnų dujos, kaip jos išgaunamos, kokia technologija. Apie tai mes šiandien kalbėsim ir aš manau, kad ne vienam iš klausytojų bus naudinga išgirsti daugelį aspektų šito reikalo, apie kurį jis nebuvo susimastęs ir apie kurį aš dar sėki kartoju. Kada skaitai lietuvišką spaudą, žinias, ar tai būtų internetinė ar popierinė, ten dažniausiai nepaliečiami tie klausimai, kuriuos mes bandysim liesti šiandieną. Tai pirmiausia, ta kaina, kaina. Iš kur jūs lietuvaičiai, staiga ypatingai entuziastai, iš kur jūs susikūrėt savo mitą, kad šitos dujos bus pigesnės už tas natūralias gamtinės. Kai jūs laidos metu išgirsit, kaip jos yra išgaunamos, tada laidos pabaigoje aš norėčiau, kad koks nors entuziastas paskambintų man ir pabandytų man įtikint, kad jos bus pigios. Aš tiesiog neįsivaizduoju, kokią logiką vadovaujasi žmonės, kurie įsivaizduoja, kad tos dujos bus pigesnis už gamtinės. At kažkas paskambina. Na gerai, paklausom, ką žmogus šneka. Labą vakarą. Labą vakarą. Kaip vardas, iš kur? Egidijus Marijamplė. Egidijus, man atrodo, jūs jau irgi skambinat. Jo, praeitą laidą. Va, jau ir renkasi. Štabas. Taip, ką šiandien pasakysit mums? E, kalbėsiu daugiau gal tą temą. Be abejo, apie skalūnus. Ką jūs galvojat? Ką, Mari... Ką Marijampolė galvoja? Marijampolė nuo Tauragės toli gal jums nesvarbu? Nu, ne, labai aš silpnas Marijampolėtis, gal sakyčiau. Tai. Na, nesvarbu. Jūs lietuvis, bet kur atveju. Jo. Dabar gal papradėčiau kalbėti nuo pačios schemos jungtinių valstijų, e, kadangi jos yra lyderiai šitų, šito, šitų dujų tipo išgavime. Nu, netgi ne lyderiai praktiškai... reportažus, e, žodžiu, mes gal įsivaizduojam, kad jos yra pigios, o jūs čia paskutinį pokalbį pasakėt, bet dujų kaina Amerikoje sviruoja nuo 100 iki 400 US dolerių. E, ir tos dujos yra diferencijuotos pramoniai ir privatiem gyventojam. Pramonė moka, tarkim, kažkur apie 100 dolerių už, už tą kubą ar ten toną, o gyventojai moka apie 400. Ir Aš... kiek man reikia suprasti pagal tą visą strategiją, tos dujos e, skalūninės jos yra brangesnės, jos ir nueina gyventojams. Supratau. Žiūrėkit, pons e, Egidijau, aš patikslinu, jūs valstijose gyvenęs? Ne. Jūs tiesiog domėjote šito klausimu? Taip, domėjos. Supratau. Ir e, žiemą tas koeficientas dar kinta. Tai čia gali būti paprasčiausia politika, nes yra daugeliu atveju žaidžiama e, strategija, kaip sakant, pasakyti, kaip ir e, šaltojo karo metu. Vakarai dirbtinai padidindavo savo ginkluotę, kad rusai bijotų. Čia, man atrodo, lygiai tas pats yra šiuo atveju. Paskui kitas dalykas. E, visi grėžiniai yra jungtinėse valstijose apmokami vyriausybės. Jo, čia svarbus, taip. Įmonė, įmonės tos kompanijos galėtų grėžti jų kiek nori, vis, e, o valdžia tik emi tuos pinigus ir apmokės tuos grėžinius. Ir taip mažina savikainą dujų. Be abejo, be abejo. O mums atrodo... Yra, Amerikos praktikų yra labai daug grėžinių, kadangi turi jie patys nuo savo daug kompanijų e, ir netgi e, tarkim, yra individualūs tokie, kurie e, įmonės labai nedidelė, sakykime, ten mažo biudžeto, jos išsigrėžia vieną grėžinį, jeigu tas grėžinys sėkmingas iš karto parduoda didiesiams e, gamintojams tą grėžinį. Tai jie, iš kitos pusės žiūrint, kad galima, pavyzdžiui, skalūninių dujų tą grėžinį, tuos senus grėžinius panaudoti. Tik tai reikia, kaip sakant, nugręžti šoną tam tikram gilį. Ir, ir netgi tokius grėžinius panaudoti, kurie nieko nedavė, nes ten yra jau atliktas tas išgrėžimo darbas, vadinama, ta e, techninė skylė tai irgi didina savikainą, tai yra mažina savikainą. Taip, suprantama, suprantama. Taigi, taip sakant, tik kitaip sakant. Visą, kaip sakykime, niuansus visus Europoje pažvelgti jau į graudžią Lenkijos situaciją. Ten irgi buvo vienu metu baisinis bumas, didžiulė reklama. Taip, ir žinom, ja. jau graudžiai Lenkų premjeras pasakė, mums to nedavė, ko tikėjomės. Pasirodo, iš tų iš eskalūnų būdų išgaunamų dujų mes galim gauti azoto, azoto kuris nėra labai brangus, anglė dvidegnio, kuris iš vis nieko nekainuoja. Žiūrėkit, o kaip, kaip Jūs manot, kuo remiasi mūsų at, Lietuvo, Lietuvos entuziastų mąstymas, kada jie tikisi tų dujų pigiai, pigiai gauti? Kuo jie remiasi? Jūs susidurėt gal su tokiais aš, aš, galiu, aš galiu atsakyti atsakymą. Geriausias, kaip sakant, kad mūsų dievas žiūrėtų šiuo atveju ir mes pataikytumėm tiesiai į kažkokį normalų dujų grėžinį arba į naftos, sakykime, telkinį. Nu, jų nėra pas mus. <laughs> Ne, tarkim, gali būti stebuklas agresi ir pataikys netyčia. Tai va tik šito, šito, šito varianto ir apsimoka. Bet e, kas žiūrint link taršos šito dalyko, jeigu mes grešim, sakykim, taip, iki kilometro, turim didelę tikimybę užterštos gruntinius vandenius. Turim, tikrai turim. Bet jeigu mes grešim virš kilometro, tada ir kita medalio pusė. Kuo giliau grešim, tuo savikaina didėja. Supratau. Gerai, dėkui Jums, dėkui, kad sudalyvavot štabo posėdyje. Mes kaip tik dabar... ir nebaigiau, bet, bet tiek to, gal kitą dieną paskambinsiu. Dar sėkiai paskambykit, nes dar bus daug informacijos. Mes dabar kaip tik vat, turėsim pašnekėsi su gelmių žinovu. Po muzikinės pertraukėlės. O muzikinė pertrauka tai yra Smoke on the... Taip, tęsiam naktigonę, laužai dega, kalbam apie skalūnų dujas ir turime pašnekovą. Tai yra Gediminas Motuza, Vilniaus universiteto profesorius, geologas. Labas vakaras. Labas vakaras, labas. Tai pakalbėkime apie gelmes su jumis, kaip, apie, gel, su, kaip su gelmių specialistu. Tai sakykit, turbūt skalūnų dujų, kad Lietuvoje kažkiek yra, tai nebejotina, ar ne? Nu, kažkiek tai gal ir nebejotina, bet kiek tai to niekas nežino. Jūs, jūs sakot, kad nieks nežino, taip? Tai iš ko remiasi tos prognozės? Mes jau tam tikrus skaičius girdim, čia tiek, čia iš tiek milijardų ar ten ko kubų. Kuo jie remiasi tada? Jos remiasi, kaip ir dauguma prognozių, remiasi prielaidomis. Yra kelios prielaidos. Tai yra, kad pas mus gilumoje, tarp pusantro ir dviejų kilometrų gilyje yra keletas sluoksnių, kurios yra padidintas angliavandenilių kiekis. Tai yra tos vadinamos e, bendras organinės anglies kiekis siekia 15 procentų. Tai yra viena prielaida. Antra prielaida, kad tie sluoksniai yra gana didelėme gylyje, kaip aš jau minėjau, pusantro, dviejų kilometrų gylio, kur temperatūra yra pakankamai aukšta, tai yra virš 50, 60, 70 laipsnių, o tokioje temperatūroje gali generuotis iš tų organinės medžiagos angliavandeniliai. A, ir tuo remiasi jų hipotezė, kad turi būti skalūnų dujų, ne? Jo, bet niekas nežino, kiek iš tikrųjų tos organinės medžiagos gelmėse yra, kadangi grėžinių nėra labai daug, kurie tą sluoksnį kirto ir iš jo iškėlė polenų pavyzdžius, tai yra kerna. Antras dalykas, niekas nežino, kiek, kokiam pavydelį yra ta tie angliavandeniliai. Tai gali būti bitumai, kaip kai kurie geologai galvoja, tai gali būti nafta, tai gali būti iš dalies nafta, iš dalies dujos ir tai gali būti dujos. Ir e, ne, neaiškus plotas, kuriame tai yra, vyk, galėjo vykti generacija, tas susidarimas iš organinės medžiagos angliavandenilių ir neaiškus be abejo kiekiai. Ir neaiškus dar vienas dalykas, kiek galima išgauti tos medžiagos. Varda. Sakykit, o dar anais tarybiniais laikais, ką nebuvo grežiota? Buvo grežiota, bet buvo grežiota naftai. A, naftai, ne dujams. Ne, ja, jie yra šiek tiek giliau. O dabar mes patys, kaip Lietuva, kaip valstybė šiandieną, neturim jokių pajėgumų, kad patys galėtume žvalgyti? Nu, realiai tai ne. Nes mes neturim nei agregatų tokių galinčių gręžti, nei specialistų, kurie gali tą darbą ir planuoti, ir jį vykdyti, ir jo rezultatus kvalifikuotai kvalifikuoti. Supratau. O čia o kitaip tada paklausiu. O jeigu valstybė samdo kažkokią kompaniją, kuri išvalgytų ir nesieja to su būsima gavyba? Samdyti ir ruošti savo specialistus be abejo galima. Nes dabar, jeigu mes atiduosim žvalgymą ševronų, tai jis automatiškai ir gavybą užsims. Tai čia jau eina kaip susiję dalykai, aš tai taip suprantu. Taip vadinasi, tas leidimas, apie kurį dabar eina kalba, taip. kad leidimas angliavandenilių naudojimui, tai yra gavybai. Kitaip sakant, automatiškai Chevronas įgyja teisę gavybai, nu, nepriklausomai, tai galbūt indėlis stabdis gali būti net neigiamas poveikio aplinkai vertinimas, bet, bet e, tai nėra Supratau. Aš noriu pasakyti, kad jeigu mes kaip valstybė norėtume, mes pasisamdom kažkokią kompaniją, dar visiškai ne, nepriklausoma nei nuo Ševrono, nei nuo mūsų, jinai už tam tikrą sumą pinigų mums išvalgo, pasako, ką mes turim ir jau paskui mes priimam sprendimus. Man atrodo, būtų logiškesnis toks ėjimas. Nu, teoriškai tai galima, tai reikia paskaičiuoti, kiek tai kainuotų. Nu, suprantama, kad, bet taip, suprantat, mes dabar atsiduodam iš karto jau į vienas rankas, dar nežinodami, ko viskas baigsis, tai kainuos dar brangiau. Bet dabar žiūrėkit, einam, einam į, kitą, į kitą klausimo pusę. Pats tas e, hidraulinis skaldimas – Kaip visą tai atrodo? Jūs papasakokit žmonėms, nes toli gražu ne visi tą įsivaizduoja. Na, yra gręžimas grėžinys, kuris iš pradžio eina vertikaliai, paskui nuo tam tikro gylio jis pradeda kreivintis maždaug 14-40 laipsnių kampu ir galiausiai perina į horizontalę sekciją. Ta horizontali sekcija gali būti kilometro, pusantro kilometro, dviejų ateityje ir trijų kilometrų ilgio. Tas, e, aišku, kad ta horizontali sekcija eina per produktyvų įsloksnį, kuriame yra vadinamas kiekis angliavandenilių, kurie yra išsklaidyti, jie nesusitelkia į kažkokius tai sankopas kaip tradicinis. Žiūrėkit, ar aš teisingai suprantu, sakykime, tai yra tokios, na, kaip būtų pirage razinkos, tos du, tie dujų burbuliukai, ar ne? Nu, ne visai taip. Ne visai? pasklydę mikroskopiniam dalelėm visame tame sluoksnyje. Razinkos yra per daug stambus. Tai dar, dar smulkesnės tos dalelės? Mikroninės tiesiog. Supratau. Nu, Mūsų netgi ne lašelį, o smulkios e, dujos ant kopėlės arba skyščios ant kopėlės, jeigu tai nafta, kurios e, tiesiog pasklydė daugmaž e, tolygiai tame sluoksnėje. Nu, bet iš to iš karto automatiškai išvada seka, kad tų dujų vienam grėžinį negali būti daug. Tų dujų negali būti daug, taip, bet tai priklauso nu, būtent tam tikslui, kad tą kiekį padidinti ir daromas tas hidroplėšimas. Tai yra maždaug 100 metrų spindulio aplink grėžkilę, nu. sortomas tas sluoksnis, tai yra jisai padaromas plyšiuotų, tos plyšius pri, pri, pri, pri, įstumiama, įterpiama smėlio, kad jie neužsidarytų, kad jie išlaikytų skvarbumą. Ir tada iš tų sluoksnių jau dujos eina mažesnės slėgio kryptimi, o tą slėgio depresiją sudaro būtent grėžinys pats. Bet vis tiek tų dujų nebus daug, nes jos, kaip sakat, jūs pats mikroskopinės dalelės įsiskaidžius. Ir plus tai nebus spaudimo kaip e, gamtinių dujų atveju. Taip, dėl to vat, visoje toje gavyboje, kuri vyksta šiuo metu JAV, yra pastebėta, kad grėžinys per metus maždaug netenka 56 procentų savo produktyvumo, o per 2-3 metus apie 80-90 procentų produktyvumo. Kitaip sakant, produktyvumas labai greitai krenta ir tada reikia gręžti naujus grėžinius arba daryti papildomus hidroplėšimus. Tai grėžinių reikės jūsų manimų kiek, pavyzdžiui, Lietuvoje, kad tai būtų nu, kažkokia tai pramoninė gavyba tų dujų? Nu, Lietuvoje, sakykime taip, nu, toks tas plotas, kuriame gali, gali būti dujų ištekliai, tų, tiksliau būtų angliavandenilių ištekliai, yra maždaug 6000 kvadratinių kilometrų. Tai pagal Europos ekspertų vertinimus tokiam kiekiu reikėtų maždaug 2-2,5 tūkstančio grėžinių. Siaubas. Taip. Taip, kad kas 2-3 km būtų grėžimo aikštelė, iš kiekvienos aikštelės būtų grėžima po keletą grėžinių arba net keliolika grėžinių į vairias pusės, vadinamas ar, krūmas. Ar girdit lietuvaičiai? Ar visi girdit? entuziastai, girdit, kas jum yra sakoma? Kaip tas viskas atrodys? Nu, tai yra tiesiog pramoninė ištisinė, galima sakyti, pramoninė zona, kadangi aikštelės tos, kurių plotas yra keli hektarai, jos sujungtos e, vamzdynais, keliais, įvairiom komunikacijom, tarp jų visą laiką zuja sunkus transportas, kuris vežioja grėžimo įrangą, kuris vežioja tą vandenį. Suprantama, taip. O dabar pašnekam apie gelmes ir e, kokie pavojai kyla, sakykime, vandeniu. Vat ar jūs susipažinę su jungtinių valstijų nepavykusiais grėžiniais? Koks procentas yra, sakykime, įdingų grėžinių, kur buvo kažkokios problemas? Nu, kiek aš, matot, problemas gali būti, arba tiksliau pavojus kyla keliais e, lygiais. Pirmas lygis tai yra skverbimas to technologinio skyščio, vandens, tų chemikalų priedų į aukštesnius sluoksnius, kurie yra vandeningi, kurie yra naudojami gerimui. Nu, Lietuvoje tie sluoksniai atskirti maždaug kilometro km 200 metrų storime nuo produktyvaus horizonto ir tas pavojus nėra didelis, bet yra lūžiai, kuriais prasiskverbimai gali būti ir yra nenumatyti plyšiai, kurie gali siekti 1000 ir 1200 metrų. Va. Vat apie, aš, aš apie tai irgi nieko nesusigaudydamas geologijai, nu man irgi atrodo, kad tie plyšiai, tai mesgi nežinom, kur jie eina, kur jie gali nueiti, kaip jos gali paveikti sprogimai, ar ne taip? Taip, tai yra sunkiai valdomas procesas ir patys amerikiečiai, kurie čia buvo, ir užskaitė mum pasakas, jie sakė, kad kartais plyšiai nueina 600 metrų, kartais 1200 metrų nueina nuo, nuo greškilės. Ar girdit entuziastai? Aišku, tikimybė šitos galbūt nelabai didelė, bet ir antras e, užteršimo šaltinis, tai yra patys grėžiniai, nes vamzdžiai, kuriais apsodinamas grėžinys, jie yra cementuojami. Tai, tai yra tarp vamzdžio ir, greš, ir grešinio senelių yra įspraučiamas cementas, kuris gali pasiskirstyti netolygiai, kuris gali būti suplešėjęs ir kuris pagaliau gali subirėti arba suplešėjimas atsirasti grėžimo metu ir netgi šiek tiek vėliau jam ketėjant. Ir nuotėkis toksai dujų vat, iš, iškeliamų jau iš grėžinio yra didelė, didelė tikimybė. Pačiam tam Junktinė Amerikos valstijose apie 7 procentai grėžinių, kurie buvo tikrinti, yra su tai vienokiais ar kitokiais sandarumo pažeidimais. 7 procentai yra su įdomis, taip? 7 procentai su įdomis ir Vadiuko universiteto profes... E, e, mokslininkai tyrė vandens kokybę grėžinių šituo aplinkoje, nustatė, kad apie 17 procentų grėžinių yra, tiksliau, tuose grėžiniuose padidėjęs metano kiekis 17 kartų. Taip kad užteršimo pavojus čia irgi yra nemažas. Ir pagaliau trečias šaltinis užteršimo arba tokia pavojinga zona tai yra paviršius, kur yra kaupiamas tas e, technologinis skystis, jo net vandenį nevadinu, nes jisai jau yra sumaišytas su chemikalais ir tas vanduo, kuris grįžta į žemės gelmių, jisai būna ne tik tai turi tų chemikalų, kurie jame buvo įterpti reikalingi technologiniam procesui, bet jis prisi, prisi, gali prisiko, prisirinkti medžiagų iš to paties produktyvaus sluoksnio, o tame sluoksnėje yra padidintas kiekis sunkiųjų metalų, padidintas kiekis radioaktyvių elementų, radžio, sakykime, to paties urano, kurie tirpina, kurie tirpsta tam vandenyje ir radis kildamas gamina radoną, kuris yra dujos, jos neilgai gyvoja, bet jos gamina polonį. Kitaip sakant, galimas net radioaktyvus užteršimas. E, Nedo. Ir jeigu jisai išsilieja, o tai yra didžiuliai kiekiai, tai yra vienam grežiniui sunaudojama maždaug e, vidutiniškai 20-25 tūkstančiai tonų vandens. Žiūrėkit, jūs filmą Gasland amerikiečių matėt? Aš mačiau, bet ne visą. Bet žiūrėjau aš tą filmą ir žiūrėjau daugiau medžiagos. Aš supratau, bet ar jūsų manimų tai yra propaganda kažkieno užsakyta, ar tai yra realios atspindimas tame filme, Gasland? Nu, gal ten ne visi faktai paaiškinti, tai pakankamai tikinamai, gal ten ne visi faktai iš tikrųjų susiję su ta gavyba, e, bet e, visumoje tai tie pavojai, kurie tenai pabrėžti, jie yra realūs. Supratau. Gerai, dėkui Jums labai. Mes... A, ačiū uždėmesi. Dėkui Jums. Tai štai girdėjom geologo pasakymus. Tai, tai ar entuziazmas ir toliau išlieka? Jeigu išlieka ir toliau, mes išgirsim dar ir kitų specialistų jau dabar, kurie papasakos apie šitos reikalus. Bet aš dar šiek tiek norėčiau... A, ašgi komentarus skaičiau ir aš nebaigiau apie savastį. Jis parašė didelį komentarą, dėl to daug jam... Uh, dėmesio skiriam. Štai Alvydas, kitas žmogus, bando atsakyti savaščiai ir lygtai ir mane teisint, kad aš lygtai bandau suprasti ir pateisinti, jis bando pateisinti mane vedėją, kad gal dar tyriama tauta, kiek ir kokiems veiksmams esame pasirengę. O savastis atsako, tautai tirti yra VSD ir kompanija, o čia jie ištraukia į kardą, tai ir kirsk – Tai yra, jei sėdai prie mikrofono, tai nelauk, kol kiti kažką telefonu išpezės, o rodik kryptį. Arba bent jau papasakok apie galimybės. Tai mano supratimu apie galimybės aš pasakoju, o dėl to, kad ištraukė kardą ir kirsk, na žinot, Čia dabar man toks akise vaizdas stoja. Aš sėdu ant arklio su kardu, joju kažkam kažką ten kertu, o kariuomenės tai už manęs nėra, aš gana jokingai atrodyčiau. Taip kad viską reikia vis tik racionaliai vertinti. Bet dėkui jums už komentarą. Dėkui. Turim skambutį. Labą vakarą. E, sveiki, gyvi. Kas skambina ir iš kur? Taigi Pranciškus skambina. Ei, Pranciškus, sveikas. <laughs> Iš trečiadienio laidos aš Taip. Būtų bet negaliu susiturėti. Įsijungti. Nesiturėk, nesiturėk, jeigu jau negali, nereikia. <laughs> tai užtat tai nuo to kraujo spaudimas ten e, streikuoja, paskui šlapimo puslė. Be abejo, paskui sproksi dar ir nebus kam ketvirtadienį apie žemės reikalus šnekėti. E, trečiadienį, ne ketvirtadienį. Trečiadienį, atsiprašau, trečiadienį, taip. Na, trečiadienį. Aha, Aš tave reklamuoju kiekvieną progą, pirmadienį žinok. Aha. E, bet, mielas... bet, pons Pranciškau, bet neužmiršk ir tu pareklamuot. Mes 96 metais jau referendumą dėl žemės bandėm daryti. Bet eikim prie skalūnų dujų. apie tai reiktų atskira šneka būtų. Pasikvies, papasakosiu visą procesą. 47 straipsnis, tai irgi mano nuopelnas Konstitucijai. E, dabar ar ne apie tai šneka? Be abejo, ne apie tai. Aš noriu į tamstos temą truputį pasakyti. Klausom. E, kaip čia būtų galima jūsų gražiai paprašyti, nesusižavėkite per daug šią temą, todėl kad e, ten kažkas labai teisingai pasakė, yra niekinė visiškai. Ši tema yra tam, kad atitrauktume dėmesį nuo svarbesnių dalykų. Ja aišku, kaip ten vėlgi sakėte, reiktų užraukti apskritai Ar pats, tai yra... nes, ar pats nesavastis ir būsi tada, nes tiesiog kartoji šito komentatoriaus žodžius? Ne, ne, ne, ne. Aš jau prisistatau visada, neslėpdamas, niekada niekur neslepiu. Nu, bet e, Pranciško, bet Pranciško, nu, bet žmonės tai svarsta, nu, tai maža kaip... Laukit, e, mano šūnės graužia bet kokį kaulą, kai jiems <laughs> numeti. <clears throat> Matote, kaulų parinkti žmonėms tam, kad jie ką nors graužtų ir nematytų esminių problemų, tai šitie entuziastai visada sugebės rasti. Čia yra problema. E, šiaip jau būk geras, e, šioje laidoje pabrėž dar tokį dalyką, o jei nesi susipažinęs, tai aš tikrai galėčiau paaiškinti, e, kad energijos pas mus ant žemės guli baisūs kiekiai. Nereikia knistis nei į gelmes, nei lipti į dangų. Ką turiu omeny? Malkas? Be abejo, aš turiu galvoj elementarę biomasę, kurios mūsų platumoje užauga didžiuliai kiekiai. Ir aš anadien vieną moteriškę e, iš miesto nuvedžiau į plynus kirtimus Lietuvoje, elementariai miškuose šalia manęs ir parodžiau, kiek pūva medienos Lietuvos miškuose. Tai yra tragedija mes galėtume paprasčiausiai surinkti visus šiaudus, paprasčiausius karklus, žolės ir visas kirtimų atliekas ir mes neturėtume kur dėti šitiek energijos, šitiek šilumos, šitiek dujų ar kitokią formą e, perdarytos biomasės. Supratau, nu negaliu nei, nei už, nei prieš, nesu kompetitingas iš tikrųjų. Taip, ar, už, ar užtektų? mielasis, e, vėlgi galiu e, nukrypti į e, prieškarinį laikotarpį, kada visa Lietuva neturėjo netruputėlių turbūt dujų gal nusipirkdavo retkiais. Ne, palauk, palauk, palauk, palauk, Pranciškau, prieš, kar, prieš, prieš karinė Lietuva, tai vis tik poreikis energijos buvo, nu, ne tas, kuris šiandien, nu, būkim objektyvus. E, visiškai tas pats, kiekvienam žmogui energijos poreikis buvo toks pat. Ne, pramonė buvo žymiai menkesnė. Laukit, aš kalbu apie energijos poreikį. E, namus pasistatė iš e, visus ūkinius pastatus vien iš medienos. Apsišildė šalčiausiomis žiemomis, suarė laukus, arkliais, tai taip pat yra energija Čia reikia detalesnės e, truputį... O Jonava, o Jonava, sakykime, kurį suvartoja beveik pusę dujų. Tuos dalykus atskirkime nuo mūsų poreikių ir išmislų. Aš labai norėčiau, kad e, kalbėtume, mes matot, galime pradėti statyti raketinės bazės ar dar kur nors gaminti raketinį kūrą ir tada mes pasiusime nuo kūro poreikių. Bet aš kalbu ele, apie elementarius poreikius. E, žemė mūsų Lietuvos akumuliuoja tiek saulės energijos, kad mums jos net per daug. Todėl lysti į gelmes ar ieškoti dar kokių idiotiškų šaltinių yra absurdas. Mes išgirdom Pranciškų. Bet, Aha, bet, ačiū, brolova, tą aš norėjau pasakyti, aš savo laidą galėčiau tą tęsti, bet tau į temą aš labai Gerai. norėčiau va, tą įmesti. E, taip, kad dėkui, kad esame kartu ir bandykime e, kariauti Gerai. su šitom nesąmonėm, kurios e, tarpsta mūsų aplinkoje. Dėkui, Pranciškau. Iki. Iki. Taip, Jura Hip, Easy Living. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Tęsime naktigonę, turime pašnekovą ir jis yra Romualdas Juknys, Vilniaus didžiojo universiteto profesorius, aplinkotyros katedros vedėjas. Jis mums papasakos, tikėkime, apie cheminius reikalus šito, šitos, šitos kalūnų dujų problemos. Labas vakaras. Labas vakaras. Na tai pirmiausia, pats pagrindinis klausimas. Kiek tie chemikalai yra pavojingi ir ar mes žinom, ant kiek ir kokie tie chemikalai bus naudojami? Nors šiaip tai tikroji cheminė sudėtis va, tų chemikalų labai kenksmingų yra slepiama, bet didžioji dalis vis tik yra žinoma, nes na, vis tiek ilgai ten nenuslėpsi, net pačiose Junktinėse Amerikos valstijose yra didžioji dalis jų paskelbta. Ir ten didelę dalį sudaro būtent labai nuodingi, toksiški net genotoksiški, galintys sąlygoti tam tikrus apsigimus, kancerogeniški, kurie skatina vėžio ligas ir taip toliau, va tokių medžiagų ten yra daugybė. Tai jeigu jau tokie baisus yra žinomi, tai kokie tada tie, kur nežinomi? Nieks čia tų, kur nežinomo, aš nenoriu čia ką nors ir spekuliuoti. O kodėl noriu... jie slepia tuos kitus, sakykime? Nes tie, kur žinomi, ir taip jau pakankamai baisiai jūs juos apibūdinat taip o o tie o o šiaip tai prisidengiama kad tai yra komercinė paslaptis ir niekas kol kas net jungtinių valstijų Vidaus reikalų departamentas oficialiai pareikalavo iš firmų per metus, vat, iki 13 metų pabaigos, pilnai atskleisti tos sąrašus, kol kas nepavyksta. Taigi, taip sakant, ir jungtinėse valstijose yra ginčiai ir konfliktai. Taip įsivaizduoju, nežinom. Nežinote? Dabar, e, sakykime, kur dedavot visą tą vandenį, kuris yra naudojamas? Pirmiausia, kiek to vandens vienam grežiniui reikia? Maždaug. Rolandai, aš noriu va tą paaiškinti, kad žmonės bent kiek įsivaizduotų, apie ką čia mes kalbame. Ir kad mūsų lietuvėlė, nu paprasčiausiai per maža tokioms beprotiškoms technologijoms, kurios naudojamos dabar. Tai va, aš pradėsiu nuo to, ką profesorius Motuza pasakė ir tiktai norėjau tą pataisyti, jūs kažkaip pasakėt, kad va dabar kalbės specialistas, aš noriu pasakyti, kad tikras specialistas kalbėjo prieš mane, nu aš toks band, e, nu, norintis tapti specialistu šito reikalo, o šiaip esu galbūt neblogas aplinkosaugos specialistas. Nu tai jau to užtenka. Taip, tai va, tai reiškia į vieną grežinį, imkim tą mažesnį skaičių, 20 tūkstančių kubinių metrų e, reiškia vandens, smėlio ir tų kenksmingų e, įvairių chemikalų mišinio. Tai 20 tūkstančių kubinių metrų, tai, kad taip žmonėm būtų lengviau įsivaizduoti, tai yra 350 geležinkelio cisternų. O, lia, didelis sąstata, 50 cisternų, tai 7 sąstatai šito technologinio vandens, va, kaip profesorius pasakė. Vienam grežiniui? Vienam grežiniui. O grežinių Dabar, bus? E, grežinių profesorius pasakė, Ta. reiškia apie 2-3 tūkstančių. Tai čia gali tik tai mintyse bandyti įsivaizduoti, kas čia per mastai. Ir prie kiekvieno ir, gražinio keliai turi būti padaryti prie važiavimo, kad tavo... Tai, keliai arba vandentiekiai nutiesti, o dujom tarpu taipogi, na žodžiu, man tai tiesiog malonumas buvo klausytis profesorius Motuzo, taip pat jis ir stovi. Jis labai teisingai pasakė, kad iš Žemaitijos taptų vien, vieninga technologinė zona, kur ten praktiškai jau normaliai gyventi praktiškai yra neįmanoma. Nu, nu, žinot, tai, dabar, aš manau, visa, visa Lietuva dabar pritilo jūsų klausydama. Pauzė tai, tokia. Ne, ne, tai čia yra absoliuti tiesa, yra nuotrauk, Amerikos mes bandėm čia kai kur paskelbti, kaip atrodo Junktinės Amerikos valstijos, bet Junktinės Amerikos valstijos tai turi didžiulius plotus, negyvenamų pusdikimų, prerijų ir taip toliau. Kol ten juose viskas vyko, niekas visi tylėjo. Dabar, kada pradėjo artėti prie gyvenų vietovių, jau ir Amerikoje žmonės sukilo prieš ir taip toliau. Niujorko, Niujorko valstija uždraudė. Tai ir ne vien, ne vien New York. Tai, bet aš norėčiau grįžti prie tų chemikalų. Grįžkit, grįžkit, būtinai. Pusė iš to kiekio, maždaug pusė. Na, nuo, 9, nuo 20 iki 70 procentų vidutiniškai pusė, o kai tu jos prasideda jų e, gavyba, jas iš, grįžta atgal į žemės paviršių. Be šitų medžiagų, kurios ten buvo įdėtos, dar ten papildomai, vėlgi profesor minėjo, ištirsta įvairių sunkių metalų, radioaktyvių medžiagų ir panašiai. Kažkur tai tas grįžęs kiekis jau bus dvigubai mažiau - 170 geležinkelio cisternų. Reiškia, kažkur tai ją reikia padėti. Tai pirmiausia, jas supila iškasa didžiulius tokius gan seklius tvenkinius, maždaug stadiono dydžio, o gylio metro pusantro iki dviejų ir ten sutalpina. Bet ten ilgai nelaikysi, kiek vandens nugaruoja, mažiau tada problemų jau ir visą kitą tą vandenį vis tiek kažkur tai reikia padėti. Ir kur? Dabar yra šiek tiek patobulintos technologijos, tą patį vandenį galima iki trijų kartų. Taip jau bent teoriškai panaudoti, reiškia, tas 10 tūkstančių kubinių metrų sumažėja jau geriausiu atveju iki 3 tūkstančių kubinių metrų. Bet jau čia tada labai užteršto, labai kenksmingo to jau technologinio vandens. Tai bus 50 cisternų geležinkelio. Ta 50 geležinkelio cisternų mes turime kur tai palaidoti. Paškai kito kelio nėra. Buvo bandymai Junktinėse Amerikos valstijose į e, vandens valymo įrenginius. Aišku, kad nieko gero iš to neišėjo, nes tarptų kenksmingų medžiagų aš nepaminėjau. Nemažą dalį sudaro taip vadinami biocidai. Tai yra tie, kurie muša, užmuša visą, kas gyva. Jie reikalingi tam, kad patekusios ten bakterijos ar e, grybų kokie mikro, mikroorganizmai neužkimštų dujų išėjimo tų porų. Ir, jos, ir jo, jų kiekis turi būti didelis, kad ten visą tą grėžinio galiojimo laiką tas funkcijas vykdytų. O kur tai Lietuvoje planuojama, kur Lietuvoje planuojama tą vandenį paskui dėti? Tai va, tai aš dabar suprantu taip, kadangi dabartiniu metu pateiktos e, yra svarstomas žemės gelmių, įstaty, žemės gelmių įstatymas, yra pateiktos pataisos. Tai pirminiuose variantuose, aš manau, kad per Seimo svarstymą jie atgys iš tų, kaip jūs vadinate, tų kalininkų. E, žodžiu, kad reikia panaikins svarbiausią punktą žemės gelmių įstatymo, kad draudžia, Lietuvoje įstatymiškai draudžiama laidoti toksinės ir radioaktyvės medžiagas po žemė. A, tai, štai kam tai- reikalas. Tai, taip, tai reikia tai dabar, šitą nuostatą išimti iš įstatymų, taip? Tai iš projekto dabar, vat, profesoriaus pastagomis šiek tiek ir aš ten prisidėjau, šiaip dar daug protingų žmonių e, dalyvavo Ponas Salamakinas, dabartinis gamtos ap aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas. Mes jį turėsim šiandieną prie telefono. A, va, irgi žmogus, kuris puikiai supranta, kuris bando kiek įmanoma politikui irgi tą reikalą, taip sakant, bent į kokius protingesnius rėmus įstelbti, įspausti. Dabartiniam projekte, kuris bus teikiamas Seimui, jau ten nėra tokio punkto. Bet aš vat, nekiek nebejoju, kad svarstant tas atgis ir reiškia, ką tas reiškia, Amerikoje laidoje tai į, ve, didelę dalį ten veža į Tekasą, į, į, į išeksploatuotus naftų, naftos telkinius. Ir te, ten laidoja. Mes tokių vietų neturim, neturim. mes Lietuvai neturim dikumų, mes netgi esam ne Lenkijos dydžio šalis, reiškia tai faktiškai mes turėtumėm parūkoti didelę dalį Žemaitijos ir ten jau ne tik tai tą hidraulinį plėšymą, bet po to laidoti tą labai užterštą vandenį. Kokios iš to būtų pasiekmes, aš manau, kiekvienas normalus žmogus ir be didelių mokslų specialių gali tą suprasti. Ponas Romualdai, o jeigu štai tokią laidą naktigo nedarytų entuziastas, Jis rastų geologą, kuris remtų šitą projektą Lietuvoje? O, tai tokių būtų daugybė. O tai iš kur jie randasi, jeigu taip e, jūs šneka tokius baisius dalykus, o jie ką, šito nemato? O, aš galiu jums tokį anekdotą papasakoti. Va, ponas Vaičeliūnas yra e, Minijos naftos gamybos direktorius. Jis aiškina visi žmonėms, protingiems susirinkusiems ir korespondentams, kurie paskui ant Lietuvos radijas ant visos Lietuvos su pakartojimais, kad čia jokių pavojų nėra, cheminės tos medžiagos visos žinomos, kad tai dažniausiai, kaip ponas Salamakinas juokauja, kisėlius ir kompotas, ir tenai dar biški druskos, ir kad tos kiekis yra nedidelis, kad mes Lietuvoje turime šimtus grėžinių išgrėžę ir, ir jokių pavojų čia nėra. Tai aš noriu pasakyti, kad tą, ką ta vargana minijos e, nafta yra išgrėžusi, tai tuos grėžinius, jie, ten ta, ta hidraulinė pliešimo technologija yra naudojama bet tai yra nepalyginami slėgiai ir ten į vieną gręžinį vidutiniškai apie 200 kubų supilama. Tai reiškia šimtą kartų mažiau, Supranta. negu reiktų į šitą supilti. Na, bet ir... ką, ta, tas minijos e, darbuotojas ką nesupranta? Šitą? Aš manau, kad jis supranta, bet E, geologams, va, geologijos tarnybai ir visa kita, tai būtų, nu, kaip ir bet kokiai valstybiniai tarnybai, nu, toks stambus projektas. A. Nu, tai yra galimybė, taip sakant, tokių e. ten, iš tos operos ten, kas gali paneigti ir taip toliau. Įvairiai pasireikšti galima tokiam taip, įvairiai projektui. pasireikšti, va būtent. Tengi e, ponas viršininkas e, geologinės tarnybos, Matuzevičius, aš prašau, atsiprašau jo, jeigu neteisingai pavadę pasakiau, taigi jis čia tuos, kurie čia mes bandėm e, aiškinti, kad čia va tokie pavojai, tokie pavojai, tai oficialiai e, e, Kauno dienos korespondentų išaiškino, kad tai mažaraščiai, kurie nesupranta. Tai dabar aš jau parašiau į, į, į, į tą, o Jėzus Marija Delsi, tokį sakinį maždaug, kad dabar ponui Matsievičiu, kada mokslo akademijos mokslininkai savo nuomonę pareiškė, kaip kada, kada profesorius Motuza kuris yra geriausias Lietuvos specialistas gelmių apsaugos, išdėstė tą, ką jis va šiandien išdėstė, tai jis jau to epiteto dabar jau varžosi be naudoti ir <laughs> kažkaip iš vis pritilo. Supratau. Gerai, dėkui Jums labai. Tai dėkuoju e, jūsų laidai ir šiaip laisvai. Leiskite man dar du sakinius. Prašau, nes ir keturis ir penkis, kiek tik norit. Kadangi šiaip jau, tai jeigu jūs stebėjote tą mass mediją, taip sakysim, žiniasklaidą, arba, jeigu paimt Lietuvos televiziją, tai arba blokuoja iš vis, va čia buvogi prieš porą savaičių didžiulė, reiškia, vežė mūsų studentai, KTU studentai ten peticiją, e, reiškia, į Seimą. Gaudė ten Seimo pirmininką, jis ten slapstėsi, niekaip nepagavo, kad ją įteikti prieš tą e, e, dujų naudo, reiškia, gavybą. Bet, va, premjeras labai gražiai pasielgė, priėmė tuos studentus, jie ten pasiaiškino, jam paaiškino, jis paaiškino, žodžiu, apie tai ne pusė žodžio. Ne viena, e, tik tai komercinė kažkuri tai laida painformavo. O jeigu paimt bet kurią kitą, tai arba tik tiek tenai suranda pacituoti poną Valatką, kur išvardina žygaičių tos uh, žmonės no, no. runkeliais ir ten, kad jie savo tvartelius tik saugo ir jiems Lietuvos interesai, kurie galėtumėm būti tokie turtingi, visai nerūpi, žodžiu, arba tyli. Tai va šitas mane labai neramina, tai ačiū Dievui turim internetą, turime Delfi, tai ten šiek tiek galim prastumti, na ir ačiū Dievui dabar atsirado laisvoji banga. Tai taip, labai atsirado, taip, atsirado. Dėkui Jums, klausykit taip, mus, jeigu dar ką turėsit pasakyti, taip, skambikit. Mes taip, dar tai iki 11 būsime eterį. Atsiprašau, telefonas koks, jūsų nežinau net. Ai, tai tiek to jau. Jūs susirasit, aš irgi dabar. Susirasiu, kai nueisiu, davė ten galų galo pasakyti daugmaž, ką norėjau ir labai to džiaugiuosi ir tikiu, Štai, žinau, žmonės protingi, žiūrėkit, tai e, supras. Telefonas 2333 212, Vilniaus kodas 85. Šitą žinome, okei, okay, labai ačiū, dar kartą linkiu sėkmės, Rolandai. Klausom, klausom toliau, dėkui. Taip, aš tiesiu komentarų jūsų jau parašytų skaitimą, dabar, o jau yra skambutis. Jaučiu, kad aš nespėsiu šiandien komentarų paskaityti. Klausom žmogaus. Labą vakarą. Labas vakaras. Kas jūs ir iš kur? E, Romas Kaulinis iš Kauno. Taip, Romai, ką jūs norit mums pasakyti? Nu, dėl šitų skalūnų ir Taip. šito e, šnekėjimo mums, e, kad mums labai apsimokės ir, ir labai mes išlošim ir labai pirksim pigiai dujas tai aš drįstu nuliūdint kad mes nieko pigiau nepirksim nes tai yra visiškai nesąmonė nes konstitucijos keturiasdešimt šeštas straipsnis sako kad lie lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise tai reiškia kad ne lietuva gaus e, visą pelną iš šitų dujų net jeigu jas ir kasim Nu, Romai, e, Romai dabar, dabar Seimas bando pakeisti šitą nuostatą ir padidinti šitą procentą. Šitą, sakykime, mes galim padaryti. Pa, palauk, tvarkoj, mes galim padidinti procentą. Ir, ir lygiai kiek tas procentas? Aš suprasčiau, kad tokį nusikaltimą galima būtų daryti tik tai visos tautos labų, jeigu mums Taip. mirtinai Na, aš, a, aš apie tai noriu šnekėti, kad šiuo atveju visiškai nesvarbu, kiek mes pelno gausim e, procentais. Čia visa esmė, kad tos dujos negali būti pigios, Ir antras dalykas, kokia žala mums visiems gamtai ir taip toliau. Mažiausiai mes prarasim mažiausiai Žemaitiją, jeigu ne visą Lietuvą. Nu, gal... O pelną gaus vis tiek kažkoks ševronas arba kas nors. Apie ką ir šneka? Mums jokios naudos, jokių aspektų iš to neišeina. Ir netgi žvalgyti, kaip tu sakei, kad gerai būtų pasamdyti firmą pražvalgyti. Taip. Aš bevelyčiau ir nežvalgyti, kad šitie rykliai nežinotų, kiek čia yra, nes jeigu jie sužinos, kad yra daug, Tai mes jūsų tankų nesivysim, o tankų mes neturim. Nu, yra, tai yra logikos, šitai, yra logikos. Pesitas tai išauks visiškai, geriau sakyti, kad nieko čia nėra. Tai Beje, ramiau. Beje, šitame kontekste galiu pasakyti, aukščiausia taryba, kai mes atėjom 90 metais, at mūsų e, berots konstitucinė komisija aplankė kaip tik geologai Lietuvos ir papasakojo, kas Lietuvos gelmėse slepiasi iš tikrųjų ir ko jie Maskvai nesakydavo tuo metu. Nu, tai Visokių įdomybių pasirodo yra Lietuvoje. Po, po Varėnos miškais geležės... Taip, po Varėnos miškais geležės rūda, bet ne tik jie kalbėjo ir apie marmurą. Ir tylėk ir nepasakau, kad tai dar kiti atvažiuos. <laughs> Esmė ta, dar kol kas iš bado nemirštam, nedvesiam ir be tų dujų ir tegu jie visi atšoka nuo mūsų. Aš, aš tikiuosi, kad dėl skalūnų kils pasauliai tokie riksmai, kad šita technologija arba bus pakeista radikaliai ir bus nenuodinga, arba jinai bus uždrausta visam pasaulyje ir nereiks mums vieniem kariauti. Beje, aš skaičiau, kaip Ukrainoje sekasi su skalūnų dujų. Na ir? Žvalgyba. Vaizdas labai liūdnas. Žmonėms dingo vanduo šuliniuose, kas pirmas toks požymis. Ten jie ir taip, tai yra Donetskos rytį, vandens ten negausų ir šiaip, ir dingo šuliniuose vanduo ir tas, kuris buvo. Ir šiaip, daugybė negatyvo, daugybė ištisas negatyvas. Ir plius... Ir, ir kažkur nutekė, kitur tas vanduo likutis. Ten ne ševronas, ten šel šitą nu, viską daro. Ne, jokio. Be abejo, be abejo, be abejo, be abejo. Tik tiek, kad jie net nesilaiko tų susitarimų, kur buvo, nu vienu žodžiu, ištisas negatyvas. Nu, nu kodėl šitiekie monstrai turėtų laikytis e, susitarimų su, su kažkokiais nekuo? Esmė jų neįsileisti, nes jau paskui neišvarysi. Taip, bet e, Romai, nu mes, aš sakiau, mes norim viską turėti ir kad nieko už tai nebūtų. Nu toks žmogaus noras. Mes, žiūrėk, kiek jau pridarėm nesąmonį. Ir mažeikius pardavėm tikėdamėsi stebuklų. Ir, ir Ignaliną uždarėm nežinia dėl ko. Ir Telekom atseit privatizavom, nors iš tikrųjų Suomijos valstybei pardavėm. Ir kokių tik nesąmonių per šitos 20 metų nepridirbom, vis tikėdamėsi stebuklų. Nu, Aš manau, kad paprasčiausiai buvo vykdomos direktyvos iš aukščiau ir nieko čia nieks nesitikėjo, paprasčiausiai jie kitaip negalėjo. Ir jeigu nebus tautos didelio, didelio pasipriešinimo, tai netgi valdžioje esantis tie, kurie norėtų pritarti šitai idėjai uždrausti knaisoti po mūsų žemę, jeigu tautos spaudimas bus, jie sakys, va, va, tauta spaudžia ir, ir mes turim skaitytis. Jeigu mes tylėsim, nieko nedarysim, nu tada bus viskas. Kaip rašė savastis komentaruose savo turi būti tikras tautos spaudimas. Va to tikra tauta. Tikras, ne šiaip savo pasipliuzenimas toks grupelio žmonių, o tikras spaudimas. Tai aš manau, kad ir Seimas atsižvelgs. Taip, dabar Olandai, kaip tu įsivaizduoji spaudimą be, be, be iečių, kirvukų ir be šakių? Aš matau vienintelį dalyką. Vienintelis spaudimas mums dar likęs Lietuvoje, tai yra referendumas. Tik mes jo pasinaudoti negalim dėl 300 tūkstančių. Taip, sutinku. Čia... Jeigu grįžtų riba į 28 metų Lietuvos konstitucijos 50 tūkstančių Lietuvos piliečių gali inicijuoti referendumą. Sutinku, sutinku. Tada bet koks ševronas, jisai nieko negalėtų padaryti, tauta skelbia referendumą ir draudžia knistis. Taškas. Artėtume, artėtume prie šveicarų modelio. Gerai, dėkui Romai. Jo. Todėl ginklas, vat kai sako, ką daryti, šnekėti su Seimo e, nariais, kad jie nieko Taip. tas nepadės. Nu, žmonės... Nu, nesakyk, nesakyk, jau kažkiek padėjo, jau kažkiek padėjo. Tai čia laikinas daiktas. Bet šiaip, Mes, šiaip parašų skaičius. Parašų skaičių be abejo referendumą reikia mažinti. 300 tūkstančių yra neįmanoma surinkti. Aš pats Būtinai. dariau žemės referendumą ir mes Žinau. profesionaliai darydami išleidė krūvą pinigų savo asmeninių. Nesugebėjom surinkti parašų. Paprasčiausiai Rolandai tada dar tauta buvo prinokus, jie nesuvokė, jie dar tikėjosi tikriausiai, kad čia bus kapitalizmo rojus kai jau mes jau to rojaus truputį atsikandom, dabar galbūt jau žemės klausimų žmonės pagalvos rimčiau. Gerai, dėkui, šiaip parašų skaičius. Parašų skaičių be abejo referendumą reikia mažinti. 300 tūkstančių yra neįmanoma surinkti. Aš pats dariau žemės referendumą ir mes Žinau. Profesionaliai darydami, išleidę krūvą pinigų savo asmeninių, nesugebėjom surinkti parašų. Paprasčiausiai, Rolandai tada dar tauta buvo prinokus, jie nesuvokė, jie dar tikėjosi tikriausiai, kad čia bus kapitalizmo rojus kai jau mes jau to rojaus truputį atsikandom, dabar galbūt jau žemės klausimų žmonės pagalvos rimčiau. Gerai, dėkui, Romai. Dėkui. Gerai, ačiū. Taip, I can get no satisfaction. Telefonas 2333 212 Vilniuje. Taip, tęsiam naktigonę, kalbame apie skalūnų dujas. Šiek tiek paskaitysiu komentarą vieną. Valdas rašo. Suskistintų dujų terminalo planuojamas pajėgumas 2-3 milijardai kubinių dujų. Neišmintinga gaišinti vienas kitą postringaujant apie skalūninį pokštą pirmadienio naktigoje, naktigonėje. Turi būti numarinta skalūninių dujų tema. Yra svarbesnių ir neatidėliotinių temų. Čia, čia panašiai kaip savastis šneka. Jisai mano, kad reikia kalbėti apie tuštėjančią Lietuvą – nykstančią Lietuvą, nes partinės gaujos per 20 metų sukūrė Lietuvo, lietuvių tautai netinkamą žmonėms gyventi. Štai kokios mintis turėtų būti naktigonėje. Tai jūs skambikit ir išsakykit tas mintis, o mes turime dabar pašnekovą telefonu. Tai yra Linas Balsys, Seimo narys, Žaliųjų partijos pirmininkas. Labą vakarą. Labą vakarą. Na tai kur žalieji? Kur žalieji? Kokius baisumus išgirdom mes iš iš įvairių žmonių? Gerbiamas Rolandai, klaus, kur žalieji, kai kalbam apie skalūnų dujas, turbūt e, nebūtų korektiška, nes e, ir žalieji, ir e, žaliesiams priejaučiantis, ir žmonės, kurie tiesiog susirūpinę savo ateitimi, savo žemės gelmių ateitimi, savo ūkio ateitimi, savo kraštovaizdžio ateitimi, na tai jie patikėkit iš tikrųjų nuosekliai ir protestuoja, ir reiškia savo nuomonę, ir kelia savo reikalavimus, e, kadangi yra iš tikrųjų labai labai, na, sunerime dėl to, ką skalūninių dujų arba hidraulinio plėšimo technologijos e, gali padaryti su mūsų arba su žmonių nusavybė žemė, su teritorija ir su kraštovaizdžiu. Taip, sakykit, o jeigu aš šiek tiek paupanuočiau, Kas man kelia nerius? Savo metu žalieji protestavo prieš Kaišėdorių hidroakumuliacinę statybą. Paskui mes turėjom savo pinigais ją pabaigti. Na, žinot, nežinau, ar čia tinkamas palyginimas, nes kai mes kalbame apie žaliuosius arba apie visuomenės protestą, e, tai aš nors ir esu Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas ir Seimo narys, e, bet e, tikrai galiu paliudyti, kad e, mokslo duomenų sukauptų per tą gerą dešimtmetį, kai e, hidraulinio plėšimo technologija pramoniniu būdu yra taikoma Junktinėse Amerikos valstijose, tai e, mokslo duomenys pritaikęs juos Europos kontinente e, iš tikrųjų rodo, kad hidraulinio plėšimo technologijos naudojimas naudojant toksiškus chemikalus e, grėžinio palengvinimui naudojant vandenyje, tam tame tirpale, kuris naudojamas grėžinyje, e, taip pat naudojant uolienų trupinimą, e, toksiški chemikalai ir pats uolienų trupinimas - du dalykai, kuriuos Europos mokslas ir mokslininkų jau ne viena atlikta studija, remiantis kitų šalių patirtimi, remiantis Europos e, geologijos tam tikrais mm, e, duomenimis, e, rodo, kad tai tai nėra nekalta technologija, tai yra pavojinga technologija ir, kaip sako Lietuvos mokslininkai savo išvadose, oficialiuose tos išvados buvo užsakytos specialiai darbo grupiai ir Lietuvos geologai, tai yra ir, ir geologijos mokslo daktarai, ir kitų e, sričių susijusių su geologija esančių šalia geologijos mokslo daktarai e, praneša, kad pramoniniu būdu, taikant hidraulinio plėšimo technologiją Lietuvoje, neišvengiamai ir nepataisomai bus pažeistos žemės gelmės ir e, pažeistas žemės karkasas. Na, tai tokios išvados iš tikrųjų yra labai labai rimtos ir verčia susimastyti, kurgi čia mes Lietuvoje taip skubame, ar tikrai ta vadinamoji skalūnų dujų revoliucija irgi mums gali būti pritaikyta ir ar tikrai mes išsivaduosime nuo priklausomybės nuo vienintelio dabartinio tiekėjo, tai yra Rusijos Gazpromo dujų. Supratau. O apie paviršių, jūs kaip žaliųjų partijos pirmininkas daugiau apie paviršių turėtumėt šnekėti. Apie gelmes mes jau žinome, bet juk paviršius. Kiek aš suprantu, grėžinių bus daugybė, kelių reikės daug privažiavimo, baseinų daug. Tai ką pavirš mūsų kraštovaizdis? Tikrai taip, Rolandai. Ir apie gelmes šnekėjome, ir šnekėjote, ir, ir Lietuvos žalė, ir žaliųjų partija kalba, ir apie paviršių. Iš tikrųjų, pagal, jeigu pradėtume gamybiniu būdu, tai yra pramoniniu būdu, E, išgauti skalūnų dujas arba naftą, tai yra vienas ir tas pats, gali būti nafta, gali būti dujų, žiūrint, ką ten rastume, e, Lietuvos e, vakarų Lietuvoje, tai yra Žemaitijoje, viso tai yra 15 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorija, tai yra ketvirtis Lietuvos visos teritorijos, kurioje taip teoriškai manoma kad e, galima būtų plėtoti skalūnų angliavandenilių pavadinkime juos bendruoju tikruoju žodžiu e, skalūnų angliavandenilių gavybą tai Ketvirtis Lietuvos praktiškai reikštų, kad tampa pramoninė industrinė zona. Kodėl? Todėl, kad pagal tą technologiją grėžiniai maždaug viename kvadratinėme kilometre turi būti padaryti 6-7 grėžiniai. Na tai turbūt nereikia didelių matematinių sugebėjimų, kad mes paskaičiuotume, jeigu viename kvadratinėme kilometre 6-7 grėžiniai, tai kas keli šimtai metrų mūsų kraštovaizdėje matytume e, tuos keliolikos ar keliasdešimties metrų aukščio bokštelius. Apie tos bokštelius išvystyta visa infrastruktūra, tai yra privažiavimo keliai. Taip, apie karštinį. Mm, e, e, tai yra mm, e, vietinė elektros stotis, kurią turbūt ko gero dizeliu, kuri duotų elektros energiją tiems graštams. Tai būtų aikštelės specialios, netokios jau ir mažos kuriuose būtų saugomas toksiškas vanduo po to, kai jisai pakyla į paviršių iš gelmių. Ir ten yra laikomas, saugomas tol, kol jis susirbia į e, cisternas sunkvežimį ir kažkur tai išveža laidoti vėl po žemę, kaip tai daroma Junktinėse valstijose. Tai iš tikrųjų e, mūsų žemaitijos unikalus kraštovadis, kuriame yra bent jau toje teritorijoje mažiausiai du rezervatai gamtiniai, e, mažiausiai keli šimtai buveinių gamtos, e, tai yra paukščių buveinių arba gamtos saugomų objektų. E, tai yra teritorija, kurioje yra mažiausiai 300 požeminio geriamo vandens rezervuarų. E, nors jau mes čia kalbam apie paviršių, bet vis tiek neišvengiamai grįžtame ir po to, kas yra po žemė, iš karto mm, po žemė. Tai efektas, na, būtų tikrai kraštovaizdį ir ūkį ir žemę, žmonių žemę, kuri ten yra, na, nuskurdinantis ir praktiškai vertę prarandantis. Ir ką mes turėtume? Turėtume mm, e, bokštelių sugrėžiotą žemę, e, turėtume keliai išvagoti, mm, labai tankus kelių tinklas, kuris būtų skirtas tiems sunkvežimiams važinėti. Ir po to, kai jau būtų ten pabaigti, tarkim, praeis porą metų, tas grėžinys išseks, jame jau nebebus nieko nieko. Ir bus numesta tiek, viskas. Ir bus numesta viskas. Taip. Tai praktiškai taip, kaip yra Junktinėse Amerikos valstijose, kai e, tas ta vadinamoji gerovė, tas e, klestėjimas, kai ateina pramonė, ateina darbo vietos, jos pabūna porą metų ir praeina ir nueina. Ir ką palieka? Palieka nuniokotą, suteriotą žemę, iš kurios praktiškai jau nieko e, savininkas nebegalės turėti jokios naudos. Ir dar lietuvaičiai, kurie mus girdite. Visos šitos aukos būtų nevardant to, kad mes pigiau gautume dujas. Mes pigiau jų negausim net, net šitų aukų dėka. Sutinkilinai. E, taip, iš tikrųjų, štai pavyzdžiui, e, naujausias pavyzdys tai yra iš Lenkijos, kur e, Lenkijoje kelios užsienio kompanijos, man rodos, Kanados ir Junktinė Amerikos valstijų, kurios lyg ir atliko žvalgybos darbus, lyg ir bandė ten ieškoti tų skalūnų angliavandenilių, bet pamatė, kad palyginus su, ką, su tuo, ką jie galėtų išgauti, e, tas derlius, kabutėse, nėra toksai, kuris padengtų, kaip ten e, beveik cituoju, e, labai brangias angliaskalūnų dujų e, gavybos išlaidas. Nes, na, tai nėra technologija tokia jau paprasta, e, tie grėžiniai nėra tokie jau paprasti lyginant su paprastų, su tradicinių dujų ir naftos grėžiniais. E, daromi horizontalūs grėžiniai, kaip minėjau, visa šita infrastruktūra aplinkui irgi labai daug kainuoja. Tai e, Galbūt tik tai Junktinėse Amerikos valstijose, kur tai daroma pramoniniu būdu, ta masto ekonomija jau e, galima ją lyginti, kad jinai tampa šiek tiek pigesnė negu paprastų gamtinių dujų o, e, gavyba. Ir tai, ten bet, yra savi niuansai, aš apie juos pa pašnekėsiu. Taip, bet, to, be, be, bet tokioje mažoje šalyje kaip Lietuva, Taip. tai tikrai galima drąsiai teikti, kad e, gavybas kalūnų dujų yra labai brangus malonumas ir dėl to, net atmetus tą faktą, kad koks nors ten Chevronas ar kas kitas ir išgautų ir parduotų mūsų dujas, net jeigu mes patys jas galėtume parduoti arba naudoti patys sau, tai jų savikaina būtų gerokai didesnė negu dabartinių gamtinių dujų arba dujų įvežamų per e, suskistintų dujų terminalą, apie ką tai mes kalba. jau greitai turėsime. Taip, apie ką ir kalba. Dėkui, Linai. Dėkui. Taip, aš šiek tiek norėčiau apie pačius tos skalūnus. Skalūnų dujas tiesiogiau jungtinėse valstijose. Tiesiog informacija. Visam šitam reikalui yra tik keli metai jos buvo išgaunamos, bet tai buvo labai maži kiekiai. Stambesni kiekiai tai yra tiesiog keletą, penketą, septynetą metų maksimum. Taip kad viskas yra labai šviežia. Dabar kodėl apskritai pastaraisiais metais šitas kalūnų dujų reikalas valstijose iškilo? Jis atsirado tada, kada nafta pakilo virš šimto dolerių. Kada nafta pakilo virš 100 dolerių ir laikėsi keletą metų, tada atsirado jau rentabilumas šioks toks šitoj skalūnų dujų gavybos rytyje. Bet reikia turėti omeny, kad naftos kaino šitoj dideliai Didelė dalis kainos yra spekulacinė. Prisiminkit, kaip nafta per, per dvi savaitės nukrito nuo 150 dolerių iki 50 dolerių. Štai yra iliustracija. Čia yra spekulacinė kaina. Ir dėl to visas šitas reikalas – jis gali toj pat kaip, kaip burbulas sprokti, kai tik tais naftos kaina sumažės. O naftos kaina, kaip sakau, yra didžia dalim spekulacinė ir netgi geopolitinis tam tikras reikalas yra šitoj kainai. Dėl to negalima remtis, o dujų kaina apskritai yra visada nustatoma pagal naftos kainą. Ir kuo brangesnė nafta, tuo yra brangesnės dujos. Mes esam priklausomi, tokia yra formulė, kiekvienoj, kiekvienos dujų kainos, kiekvienai šaliai. Turim skambutį. Klausom jūsų. E, labą dieną. Labas vakaras jau. Labas vakaras jo. Čia trukdom iš pamurė jūsų. Kintai. E, kintų bendruomenės narys. E, Malonu. Kaip jūsų vardas? E, e, Olegas, Olegas. Olegas. Jo, aktyviai dalyvauju viso iš kompanijos. Supratau. Jūs išklausėt turbūt mūsų laidą. Pa... Jo, be abejo, be abejo. Ar kas nors kalba pas čia vėjus iš mūsų kalbėtojų jūsų manimu? E, Aplamai šaunuoliai, žmonės labai, iš man aš pats esu biologas, hidrologas, palesticialybė, tai žinokit, taip pat šiek tiek išmantus reikalus, labai protingai žmonės šneka, bet žinot, apie ką aš norėčiau pašnekėti, kad čia viskas yra, mano manimu, e, pasiekmes. Mes nešnekam apie priežastis šių visų procesų, kurie dabar vyksta. Pašnekėkit jūs tada pas mūsų šaly, nes, matot, tas ševrono ateimas ir žemių tas e, supirkimas, visas kitos problemos, aišku, tai imigracija, baisi vis kita, čia yra, yra pasiekmes. A priežastis yra ta, Ir kol mes apie tai aiškiai nešnekėsim ir patys nesuvoksim, mes ir kapstysimės tuose pasiekmėse. Priežastis, kad mes esam šiuo momentu žiauri vakarų kolonija. Mat, kol mes to nesuvoksim, mes galvosim, kad yra kažkokia laisva Lietuva nepriklausoma. Ir vadinasi, visas tas chaosas, visi šie, šitie neigiami procesai, kurie pas mūsų vyksta, e, mes galvosim, kad čia viskas kalti mes, kad mes lietuviai tokie netinkami, tokie nemokšus ir pasiekmė kokia. Vadinasi, mes tiesių taikinių turim bėgti į vakarus, į Anglijos, Airijos, ten ne va kur gerai. O jei mes suvoksim, kad mes esam kolonija, Žiauriai kolonija, žinokit, nes e, kas su mumis dabar daro, tai čia e, tas pats kaip e, su indienais tą patį darė. Tai supratau, tada mes tapsim patriotais ir suvoksim, kad čia ne mes tokie blogi, ne Lietuva bloga, o kažkas daro tą chaosą. Tai mat, čia yra ot, esminis dalykas. Pavyzdžiui, mums a, a, sakoma, kad mums čia reikia tų dujų, nes čia turėsim kažkokią energetišką nepriklausomybę. Iš tikrųjų, pačiai Lietuvai to, e, tų energetinės išteklių iš vis nedaug reikia. Bet šiuo momentu iš mūsų, e, kur nafta pompuojama iš mūsų, į mūsų biudžetą eina tik 5 procentai. Aš jau sakiau, šito procentą mes galim padidinti. Čia netame reikalas. Čia iš principo, ar mums reikia var šitų skalūnų dujų ieškoti ir, ir, ir bandyti atsižgauti. E, ar jos gali būti pigesnės, va čia klausimas. Mm. E, jokių būdų jos negali būti pigesnės. Net pavyzdžiui, nes savikaina e, e, žymiai brangesnė negu e, išgavimas e, gamtinių dujų gamtinių dujų, nes pavyzdžiui, sąnaudos žymiai didesnės. Ir čia esmė ne tik skalūnėse dujose. Skalūnės dujos čia, žinot, tik, kaip sakosi, paviršius, viskas yra žymiai giliau. Čia yra teritorijos užgrobimas iš tikrųjų, nes ta žemė taps netinkama, e, aišku, ją paskui galima bus arba atimti, arba supirpa pigiaja, e, žmonės bus išvaryti ir paskui toj teritorijoje, šitoj žemėje galima bus ateit cheminius gamyklos, a ne kažkur Amerikoje, statyti raketinę bazę prieš Rusiją, prieš Baltarusiją ir taip toliau. Čia iš tikrųjų eina naujieji kryžiuočiai. Ir kol mes to nesuvoksim, mm, žinokit, nieko nebus. Na, aš apie tai jau dažnai šneku, jeigu jūs stebit mano pasisakymus. Aš visada sakau, mes stojom į savo susikurtą vakarų Europą, į savo iliuzinę, jos nėra tokios. Iliuzija, iliuzija teisingai, teisingai. Mes stojom į savo iliuziją, o ne į realią vakarų Europą. Tai yra Europos Sąjunga. O iš tikrųjų viskas yra visai ne taip, kaip dauguma žmonių įsivaizduoja. Dėkui jums už skambutį. Jo prašom. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Tęsime naktigonę, laužai dega, turime pašnekovą, Ir tai yra Vytautas Švanys, naftos gavybos inžinierius, 25 metai darbo. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai dabar jūs mums papasakokit apie kainą pirmiausia. Jūs kaip praktikas, jeigu jūs 25 metus užsiminėjat šitais reikalais, kas geriau negu jūs žinot, kiek realiai kainuos tos dujas? Apskritai, kokia yra savikaina tų tradicinių dujų ir šitų skalūninių gavimų ir panašiai. Va, šitas temų laukas jums. Nu, kaip jūs e, e, jau sakėt, tai e, naftos kaina, dujų kaina yra toks, nėra, <laughs> nėra reguliuojama tiesiog rinkos. O tai yra labai mažos grupės žmonių susitarimo reikalas. Tas pats panašiai kaip su aukso kaina. Taip, tarp kitko, aukso kaina nukrito 10 procentų per keletą minučių vakar. Nu, Štai jums yra pavyzdys, kaip yra reguliuojama kaina, rinka. Na, dabar galite įsivaizduoti, kada yra pasaulinė krizė, pramonės produkcijos e, re recesija, naftos kaina laikosi viršūniai, tai yra e, virš šimto dolerių už barelį. Taip. O, o pati naftos kaina, tai jeigu paimt vidutinę naftos kainą, jūs tiesiog atsimenat tuos laikus, 2000 metai buvo, naftos kaina buvo du devyni doleriai už barelį, tai yra apie 11 kartų ir daugiau. Nu, doleris buvo šiek tiek kitoks, jis buvo... Nu, doleris, doleris kitoks, bet... Nu, bet suprantama vis tiek. Naftos gavyba buvo ta pati, savikaina ta pati, o nei viena kompanija faktiškai visos tęsė darbą ir Lietuvoje, ir, ir užsienyje, ir nei viena nebangrutavo. Na, nu, šiaip kaip pasaulinė naftos e, ar dujų savikaina, yra kažkur apie 2-3 dolerius už barelį, aišku, jis sviruoja priklausomai nuo, nuo telkinio, nuo, nuo vietos, nuo, nuo, nuo, nuo, nuo, nuo šito naftos dujų debito ir taip toliau, nuo, nuo lenų savybių, bet ji yra maža. O, O, o, o skalūninių dujų savikaina palyginus su gamtiniu, kiek kartų yra brangesnė jūsų manimu? Pagrindinė, e, tiesiog reikėtų pasakyti, kad naftos ar dujų kaina visų pirma apsprendžia, pagrindas tai yra, e, tai olenos aibės, kokios yra skvarbumas, e, koks yra sluoksnio storis, tai yra kokie, kokie yra debitai, koks ne, yra... Tai visą suprantama, bet, įvert, bet įvertinant skalūnų dujų taip. išgavimo būdo sudėtingumą. Nu taip. Tai vat įprastinis naftos ir dujos savikaina yra apie 3 kažkur doleriai, bet išgaunant E, iš e, skalūnų dujų nafta yra išgaunama iš faktiškai nelaidžios solienos. Tam, kad ją išgaut, įprastu, įprastais būdais faktiškai absoliučiai būtų nerentabilu. Kad ją išgaus reikalinga, čia jau ne mano yra e, e tokia, tas skaičius, e, yra Europos komisijos studija e, reikalinga 50 kartų didesnis grėžinių skaičius. Tai yra didžiulė investicija. Plus būtinos specialios technologijos tai e, hidraulinio plėšimo technologijos, apie kurias jau buvo kalbėjom. Taip, mes jau kalbėjom, taip, taip. Bet visą tą sudėjus. Aš esu skaitęs, kad e, savikaina skalūnų dujų palyginti su paprastom yra kažkur dešimt kartų didesnė. Ar, nu, ar jūs patvirtinsit, paneiksit šitai? Visiškai realu. Jūs žinot tą Amerikos turbūt irgi e, situaciją, kada e, e, skalūnų dujų, e, dujas eksploatuojančios bendrovės eina į bankrotą, kad vat, buvo parduota skalūninių dujų už 32 milijardus 12 metais, o bendrovės išgaunančios Investavo 42. Investavo 42. Skaičiau milijardus. šitai. Bet, tad... Faktiškai visos eina ant bankroto. O žiūrėkit, o kodėl tada jungtinėse valstijose šitų dujų kaina yra maža? jeigu viskas taip blogai? Nu, čia yra e, sunku pasakyti, ji nėra tokia jau maža, e, kaip čia vienas kalbėtojas e, skambin, skambinės minėjo, yra diferencijuota kaina. Taip, nuo 100 iki 400 dolerių. Taip, jeigu pas mus vat, paimt, ką mes mokam apie Gazpromui, apie 650 dolerių už, už, už Uh, už e, tūkstantį kubinių metrų, tai vat Amerikoje uh, tas vartotojas moka 400 dolerių. Tai čia e, nėra toks jau labai didelis skirtumas. O jeigu dar pridėsim transportavimą iki mūsų, tai tas dar labiau sumažės? Nu, taip. O nu, čia yra turbūt kitas dalykas, kad ten kaina maža, kadangi uh, tas pūtėsi skalūnų dujų gavybos burbulas, buvo didelė labai e, e dujų pasiūla viršijanti paklausą, nebuvo kur dėti, nu ir tiesiog buvo, buvo e, priverstos tos gavybos kompanijos sumažinti kainą. Na nu, ir aišku, kad kadangi e, rinka nėra pagrindinis veiksnys, yra reguliavimo tokie faktoriai, turbūt e, čia irgi... Tai, ir dolerį patys e, spausdinasi. Taip, taip, patys dolerį spausdinasi, tai... Patys dainuoja, patys šoka ir patys groja, tai jiems viskas taip. paprasta. Taip. Ir aš nemanau, kad Lietuvoje jie atėję vis tiek, jie yra pelno siekianti kompanija, palaikys tą kainą. Nemažės. Ar jums teko susidurti su jų atstovais ir ką jie sako, kai nieks negirdi? Kai, viešo, kai viešų mane eina jų kalbos, kai jie kalba apie, apie kainą dujų? Apie dujų kainą jie kalbėjo konferencijoje, aš nedalyvavau, bet, bet, bet, bet jau kiek žinau iš tų, kurie dalyvavo, kad jie jau pasakė oficialiai toj konferencijoje, kad dujų kaina nebus mažesnė Lietuvoje. Jau pasakė. Tai pasakė šitą. Tai vėl klausimas, kuo remiasi mūsų entuziastų tada, nežinau, viltis? Nu, nežinau, nežinau. Čia yra uh, entuziastai, nežinau kokie čia entuziastai, bet tai yra uh, Nu, aš prilyginčiau čia, ką kalbėjo ankstesnis e, kalbėtojai, tai yra tokių energetinių problemų Lietuvos sprendimas, tas pats kaip pats žmogus spręstų savo energetinės problemas, degindamas savo namą. Jis sudegins šilumą ir gaus savo namą, nu, bet čia yra dar, dar, dar mažesnė beprotybė, kadangi jis atėjęs į protą dar e, tą namą pasistatys. Bet mes čia faktiškai sunaikinsim ketvirtį Lietuvos, visą Žemaitiją. Čia yra, nu, Nežinau, Žiūrėkit, o jūs, o jūs kaip, kaip specialistas, daugelį metų pradirbęs gavybą, jūs man pasakykit, ar tos technologijos iš principo gali būti saugios 100 procentų? Kadangi E, šita, e, šitos dujos ar nafta skalūnų bus... Nes dabar yra sakoma, kad galima sukurti kažkokią geresnę technologiją, tokie... Bet, bet kokiu atveju jos bus išgaunamos iš e, nelaidžios olenos. Kad jas išgaut, būtina tą uolieną suardyti, kad atidaryt uždaras poras. Yra būtina šitą uh, uh, E, hidraulinio plėšimo technologija. Hidraulinio plėšimo technologija be šitos nuodingos chemijos irgi yra neįmanoma. Jeigu būtų įmanoma, ją pigintų ir darytų su vandeniu ar su, krak, su kurakmolu ar dar su kažkuo, ją darytų tai pigiau. Bet kiekvienas tas chemikalas atlieka būtent tam tikrą funkciją. E, E, reikalingi ir biocidai, ir, ir tepimo agentai, surfakantai, paviršiaus aktyvios medžiagos, įvairūs inhibitoriai. Nu, vienu žodžiu, visas kokteilis <laughs> nu, cheminių medžiagų, iš kurių dauguma yra nuodingos ir ilgo veikimo. Kurios... Supratau, reiškia apie, apie tai, kad galima sukurti nekeksmingą technologiją, čia yra irgi mitas. Tai yra, tai yra mitas, tai yra e, viešųjų ryšių čia technologijos. Ab, Apžvelgi, aš, e. apžvelgiamoje ateity tas nenusimato, taip? Nu, neįmanoma išgauti neįmanoma, supratau. valdžios olenos, nepanaudojus tų te, supratau. technologijų. Gerai. Atveju, jeigu mes, aš dar pratęsiu truputį. Prašau. Jeigu mes, daleiskim, e, panaudosim visiškai saugų skystį hidraulinio plėšimo, bet bet kokiu atveju iš tos nelaidžios olenos bus reikalinga tūkstančiai grėžinių. Kaip minėjo kiti kalbėtojai, 7 procentai pradiniai stadijoje yra nehermetiški. Tai Valstijose čia tiek yra, 7 procentai valstijose. Naujų grėžinių, su laiku tie visi grėžiniai rūdyja, dūla ir jie pasidarys tur, vos ne 100 procentų nehermetiški. Tai yra tūkstančiai skilių jungiančių apatinių sluoksnių su viršutiniais sluoksniais. Eis nafta, dujos, e, e, to tie patys e, su, surimai į viršutinius sluoksnius, kadangi apačioje yra slėgis didesnis. Ponas Vytautai, akce, tai. akcentuokim dar... Visiškai sardytos mūsų gelmės. Akcentuokim tai, kad e, šitas reikalas dar tik tai keletą metų kaip yra vystomas ir dėl to pasiekmes ilgalaikės ir valstijose dar nepasimatė iki galvo. Tai, ką jūs dabar šnekat, kad viskas surūdys ir tos pasiekmes jau paskui pasimatys. Tai jau dabar baisios pasiekmes. Amerikoje kaimo vietovėje 2 procentai gyventojų gyvena. Ir tai jau, <laughs> kurie gyvena, tu, tu, pas tuos pasiekmes baisios net jau e, yra uždrausta čia nežinau kas čia per politiką jau įrašė ir ir ir šitos straipsniai buvo spaudoj ir užsienio spaudoj kad e, vienas dalykas kad yra chemikalai e, užslaptinti E, e, žmonės ištiria vandenį, jie negali įrodyti, kad čia nuo hidraulinio plėšimo, kadangi užslaptinti tie chemikalai. Jie randa chemikalų, bet jie negali įrodyti, kad čia dėl hidraulinio plėšimo. Randa chemikalus žmogaus organizmui, gydytojai e, skambina pavojaus varbais, bet negali įrodyti, kad tas žmogus susirgo nuo tų chemikalų. Jūs turbūt žinot, kad 2000... Vaizdu yra. Jūs turbūt žinot, kad 2005 metais Jungtinėse valstijose buvo pakeistas gamtos apsaugos įstatymas ir jis dabar nebetaikomas kalūnų dujoms. Taip, čia buvo vandens apsaugos aktas, buvo pakeistas ir netaikomas kalūnų dujom. Taip, jeigu čia dikas saugi... Čeinis prastumė, Halliburton garsus. Jeigu, jeigu saugi technologija, jeigu nekenkia požeminiam vandeniu, kodėl reikėjo netaikyti. Taip, taip, taip. Tai čia elementarų logika jaučia. Gerai. Negerai. Dėkui Jums. Dėkui. Ačiū Jums, viso gero. Žiūrėkit, aš šiek tiek pratesiu apie skalūnų dujas. Kodėl tas atsirado reikalas jas išgauti? Kaip sakiau, pirmiausia, kadangi dujų kaina priklauso nuo naftos kainos, kada naftos kaina laikosi aukšta keletą metų, tada lyg atsirado rentabilumas šitam reikale. Bet yra dar vienas niuansas. Kataras buvo nusitaikęs į E, suskistintų dujų gavybą ir e, eksportavimą jungtinės valstijas. Kada valstijose atsirado skalūnų dujos, va, dėka aukštų naftos kainų, tada Kataras metėsi į Europą su savo dujomis. E, kada Europai prasidėjo krizė, jisai metėsi į Japoniją. Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad va, šito viso pasiekoje sviruoja dujų kaina. O reikia turėti omeny dar kitą dalyką. S E, sandoriai dėl dujų pirkimo yra sudaromi dviem būdais. Arba tai yra ilgalaikė sutartis, kada yra nustatoma kaina ir formulė tos kainos, arba vadinamos spotinės momentinės kainos. Ir dabar jūs įsivaizduokit, vat Lietuva turi ilgalaikę sutartį su Gazpromu, kadangi dujų kaina dėl įvairių aplinkybių pasaulis viruoja, tai kartais mum e, iš Gazpromo pirkti dujas yra per brangu, o kartais ir pigiau negu spotinės kainos. Visa tai labai sviruoja ir dėl to atsiranda va, daug šitų ginčių dėl kainos. Kitas dalykas, mes kažkaip užmirštam kalbėdami apie Gazpromą, kad daugelį metų mes iš jo gavom dujas pigiau. Ir man tas visada buvo neaišku, kodėl jie mums pardavinėdavo savo metu pigiau negu rinkos kaina. Bet dabar grįžtant į jungtinės valstijas, kodėl ten tos dujos yra pigios vis tik tai? Todėl, kad tai yra, kaip sakau, prieš keletą metų atsiradęs reiškinys ir tai yra labai panašus į dot comų, jeigu kas įsivaizduojat, ką tai reiškia. Kada buvo interneto technologijų banga kylanti apie 2000 metus, buvo labai daug spekuliacinių firmų, kurios susikurdavo, išmestavo į rinką akcijas, e, siūlydavo investuotojams pirkti tas akcijas, jie tas akcijas pirko manydami, kad čia bus aukso kalnai ir 2000 metais įvyko šito burbulo sprogimas ir žmonės prarado trilijonus dolerių, investavę visiškai į klaidingą klaidingą verslą. Panašiai atsitiko praeitais metais su Facebooku. Buvo išreklamuotas Facebookas, žmonės prisipirko brangiai akcijų, paskui jisai vos ne per pusę, per porą dienų nukrito. Tai lygiai dabar tas pats darosi jungtinėse valstijose su skalūno dujomis. Atsiranda masė avanturistų, kurie pasinaudodami tam tikrų valstybės užsakymų, tam tikrų geopolitinių interesų jungtinių valstijų, lengvais kreditai šitai sryčiai, jie kūrė firmas, išmeta akcijas į rinką, jūs jas perkat, jie yra suinteresuoti kelt entuzijazmą, labai gražiai apie tai kalbėti, jiems svarbu parduoti akcijas, gauti pinigus, o paskui kas bus, tas bus. Bet yra dar ir kita pusė. Jungtinės valstijos, būdamos šiandieną kriziniai situacijai, yra suinteresuotos darbo vietomis. Ten yra didelė bedarbystė. Taigi šitai skalūnų dujos šitos, jos sukuria papildomas darbo vietas. Ten reikia daug naujų visokių vamžių. Reikia metalurgijos fabrikai pradeda dirbti, kurių, kurių valstijos yra daug ir jie neturi darbo. Toliau atsiranda mažesnė priklausomybė nuo importo, va tų pačių Kataro dujų, nes jungtinės valstijos dujas importuoja. Ir kada aš girdžiu iš prezidentės, kad jie mums eksportuos dujas ir kad ten keturis kartus pigiau, aš nežinau, iš kur jie tokius vėjus traukia. Pirmiausia, net jeigu jungtinės valstijos ir eksportuos dujas, tai eksportuos gamtinės, nes kalūninės dujos eksportui iš viso yra netinkamos. Jų energetinė vertė yra kita ir jos yra užterštos, ten yra daug problemų. Tai tik tokiu atveju, jeigu skalūnų dujų gavyba valstijose išliks va, dabartiniam lygi ir dar auks, tada atsipalaiduoja gamtinės dujos, kurias irgi išgauna dalį jungtinės valstijos. Va tas nebent jinai galėtų eksportuoti, bet tai yra kol kas apie 20 metus tik šneka. Bet jeigu jūs pasižiūrėtumėt pačių jungtinių valstijų laikraščius, įvairiausius straipsnius, tai jau šiandieną jie kalba, kad praktiškai pikas skalūnų dujų gavybos jau yra pasiektas. Visi grafikai rodo, kad e, jeigu dar didinti šitą kiekį, tai tų grėžinių jau reikia neįsivaizduojamų skaičiaus. O valstijose irgi žmonės protestuoja. Irgi protestuoja. Turim skambutį? Prašau. Labas vakaras. Labas vakaras. Klausom jūsų. Kaip vardas? Iš kur? Čia Jonas Laurensas iš Tauragės. Iš Tauragės. O, kaip tik iš centro, kur? Jums taip, galas, gal, galas jums ruošiamas yra. <laughs> Na, nu, tai taip, ir galas su muzika. Ir su muzika. Taip. Muzikos mes jums duosim. Taip. Mano, mielas Rolanda, man keista kažkaip toks sutapimas, aš šiandien neklausiausi mm, mm, jūsų radijo dieną apie vaikus, ten kur buvo laida. Taip, juvenalinė justicija. Taip, tai labai puikiai, be jokių trūkdžių viskas vyko. O dabar tai kas 20 sekundžių jis nutrūksta. Vis turėjo tą... Nu, Ar jūs, jūs internetu klausot? Taip. Jūs per, pereikit į, į Windows Media Playerį. Jisai geriau transliuoja. Aha. Na, jau dabar vis tiek į pabaigą. Taip, jau dabar per vėlų. Ne, ne, čia, čia, čia žinokit, nesamokslas. Čia jau nuo pat pradžių tai buvo. Reikia tiesiog per kitą šaltinį klausyti ir viskas bus gerai. Gerai, bet... E, Iš esmės, ką pasakysit? Dabar norėjau dėl dviejų dalykų. E, mūsų tie valdžios vyrai, kurie už skalūnų dujas, jie visada sako žmonėm tokią miglą pučia ir sako, gerai mes leisim ten tyrinėti, ten žvalgyti, bet jau kad jie pasirodytų, kad jie yra labai puikūs vyrai, sako, bet turim e, sugriežtinti tenai reikalavimus, turim užtikrinti e, saugumą, kad nebūtų užteršiama ir panašiai. Tai klausimas štai koks yra. Turi, mes turim sustiprinti ir užtikrinti. Ką tai jie sa, sakydami, gal ką jie turi mintyje? Juk, sakysim, valstybė sako, kad mes turi per sieną būti siena nu, tvarkinga. Jokios kontrabandas, kad mes turim užtikrinti. Yra muitinė, yra visas struktūras, tačiau neužtikrinama tai. Kontrabanda eina ir visur kur tik tai... Taip, o čia galvojama, kad jau mes viską padarysim staiga gerai. Kaip aš sakiau? Ja. Čia šešėlinė ekonomika jau neužtikrinam, nu, taip, taip. neužtikrinam. Kaip aš tai pradžioj sakiau, norim kaip geriau, bus kaip visada. Taip, tai dabar ant, antras, aš dėl kainos. Taip. Dabar mes šnekam apie kainą. Taip, šiandien tas ten e, doleris, ar ten euras, ar ten litas, tiek, tiek, tiek. Bet mes kalbam apie tai, kad šitą plėšant e, gelmes ir ten e, pučiant tą e, astronominius kiekius nuodų, kurie ten yra mutagenai, kancerogenai ir visi kiti. Ateities kartom e, viskas a, e, a, nu, atsilieps išsigimimais, vėžiais ir viskas štai kur kaina. Taip, taip, taip. Mes neskaičiuojam, kad tai yra turbūt, kad mes net ir patys savo šitą išgautume. Ir, ir tai savo, tai būtų per brangu. Tai jau, savo žmonių gyvybė, tai sveikata. Tai kas čia per kaina? Taip, nes į kainą reikia įskaičiuoti ir tai, apie ką jūs kalbat. Tai būtinai, bet apie ką aš, visada, aš klausiu valdžia žmonių visada, kad jie sako, reikia tartis su žmonėm, dėrėtis. Tai kada yra kalba apie žmogaus gyvybę ir sveikatą, kas yra dėrybų objektas? Įkapės vainikai, žvakės. <laughs> Taip, jūs teisus. Tikėkime, nu, kad mus girdi ir valdžia žmogiai. Nu, jie daug kas girdėjo, bet jie nenori. Jie jau ausis pakulomus įkišė. Vieną jie... tokį mes turėsim prie telefoną neužilgo. O, tai... Ja. Gerai, dėkui Jums. Gerai. Dėkui. Dėkui. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Tęsime naktigonę, laužai dar dega. Turime pašnekovą ir tai yra Jonas Nairanauskas, Žygaičių kaimo bendruomenės pirmininkas. Labas vakaras. Labą vakarą, gerimas Rolandai. Taip, tai dabar kaip laikotės? Kaip kova sekasi? Nu, laikomės... Už Lietuvą, sakyčiau, už Lietuvą, jau čia net, ne tik už save. <laughs> Laikomės normaliai, pirmoje eilėje, aišku, už Žemaitiją ir už Lietuvą. Taip, o tai ką, o tai-, tai jeigu jūs ten visai taip jau paleis vėjais, tai reiks vėl palikti jums, kaip Vytautas, taip, kada atsisakė. Kaip viena, kaip viena Vokiečių naudai atsisakysim jūs. Kai viena bičiulė pasakė, kovosim iki paskutinio kraujo lašo, tokia mūsų nuostata yra. Žiūrėkit, o dabar, sakykime, koks procentas gyventojų jūs palaiko vietinių tarpę? Nu, koks santykis manyčiau, yra? Kokie 90 su trupučiu palaiko ne tik mūsų visumoje priešinasi šitai pragaištingai technologijai ir dar kai kam. Aš būtent ir norėčiau apibūdinti ir paprieštarauti, jeigu aš taip supratau gerbiamą Pranciškų. Prašau. Jis pasakė, kad čia ta, mums kaulą liktai numetė, tai yra sausa tema vien tik tai skalūninė dujų gavyba. Aš noriu pasakyti, kad kova jinai yra sudėtinga ir daugiapusė. Nes e, išryškėjo kas, kad mes kovojom ne tik su agresyviu investitorium kaip Ševronu, bet pasirodo tenka kovoti ir su nesenai išrinktais kai kuriais mūsų politikais. Ir kas labiausiai keista, kad reikia kovoti su konstitucijos prižiūrėtoje, tai yra prezidentė. Nes būtent ta, to žodžio nu, vadinu tai, kad siekiam, kovojam, kad jinai priimtų mus, išgirstų iš mūsų, iš mūsų žmonių gyvus žodžius, išgirstų jų balsų tonaciją. Ir kiek jau laiko jūs neprisimušat iki jos ausies? Mes buvom pas, e, pas ją e, balandžio 18, kada nunešėm savo kreipimąsi ir Žemaitijos bendruomenių, 275 bendruomenių parašai su anspaudais įteikėm kanceliariją ir ten palikome prašymą skubos tvarka e, susitikti su mumis. Tai mes gavom atsakymą, kad tas mūsų buvimas ir bendravimas su darbuotojomis ir buvo likti tas prieimimas. O šiaip dar ir iki to kreipėmės mes jie, šitai buvom ir mitingė prie prezidentūros, tarp kitko, ir, ir tikėjomės, kad kas nors gal išeis ir turėjom raštus, kuriuos paskui nunešėm su žmonių, tūkstančiais žmonių parašų, bet į tai nebuvo sureaguota. Jie užsiemus ir ruošiasi antrai kadencijai. Tai, va, tai štai tokia ta kova. Ir kas svarbiausia, šitą kovą sunkina, e, kaip mes spėjom, ne tie tikslai, kurie šiaip e, taip jau deklaruojami, o kažkokie tai užslėpti tikslai šitų priešininkų, tiek Ševrono, tiek mūsų politikų, tiek prezidentės. O kokie tie tikslai galėtų būti jūsų manimo? Štai Ševronas e, teigia, kad e, reiškia jo tikslas tai per 10 metų investuoti čia į mūsų šalį 80 milijonų, pabrėžiu, per 10 metų. Tai yra kapeikos. Tai ašarinės investicijos Taip. ir tada Lietuva ekonomiškai suklėsties. <laughs> Bet kadangi aš buvau toj Kempinskio konferencijai, Tarp kitko, joje buvo ir Gediminas Motuzas čia kalbėjęs pirmoju. Ir ten aiškiai išgirdau kartu su kitais žmonėm, kai e, konferencijos organizatorius, tarp kitko elitinis ekonominis mogikas, buvęs patarėjas Clinton sekretorius, aiškiai į klausimą dėl dujų kainų pasakė, dujos Lietuvai nepiks, nes tai yra e, rinkos, e, energetinės rinkos produktas nu gal sako po keturių penkių metų jeigu ta technologija taip lengviau įsivažiuotų kas aišku bus neįmanoma tai gal kartais tai štai gyvi žodžiai pasakyti būtent to ten deiviso ar kaip jo pavardė <clears throat> toliau kas e, prieštaravimai reiškia yra netikusi reputacija visumoje pačio ševrono turbūt jau jūs čia daug ką jau pasakėt Antra, ta reputacija pareiškia. Ne, apie Ševroną dar mažai buvo pasakyta. Tai va, nu, čia dėl laiko stokos turbūt ne. Taip, taip, taip. taip bet reiškia ir netinkamai pradėta veikla pačioj Lietuvoje. Reiškia, jie žino puikiai ir būtent toj Kempinsko konferencijoje sakė e, tas ekonomikos smogikas, kad reikia ten su visuomenė bendrauti, taip toliau su bendruomenėm bendrauti, bet e, kaip pavyzdį, kaip e, buvau pakviesęs aš vienas, bet tikėdamas jų geranoriškumu nuvažiavo ir viena kolegė. Tai įsivaizduojat, jos net neįleido į konferenciją pravažiavo 300 km, štai toks jų dėmesys buvo. Toliau jie pradėjo irgi ne su žmonėm šnekėtis, o pradėjo mintis lenkščius prezidentūrą, Seimo pirmininkas ten arba pas premjerą, o su žmonėm iš vis jokių kalbų nebuvo ir, ir nesistengė jie. Tai, tai štai e, tie tokie dalykai e, nurodo, kad jų tikrasis kažkoks yra kitas tikslas nes jie užsispyrusiai juk ko kaip jie veikia spaudą kuri apie mus ypač pradžioj tai rašydavo visokias nesąmones kad mes čia esam devintokų lygmeny kad čia mes tik su savo tvarteliais ir taip toliau taip toliau stabdom lietuvos ekonominį klestėjimą ir dabar dar blokuoja kai kurias žiniasklaidas negalim todėl labai ačiū vat gerbiamas rolandai jums už tokią laidą puikiai ir laisvai bangai va, laisvai bangai ir tik, aišku, būtų gerai, kad jinai dar būtų ir kartojama, kartojama kur nors Seime garsiai, kad pasileistų. Savaitę. Įrašas bus, jūs įrašą galit visada klausytis ir kitiem persiust. Tai va, todėl e, spėjam, kad e, jų tikrasis tikslas yra kažkoks kitas. Žiūrėkit, o kas atstovauja Ševrono interesus Lietuvoje? Lietuvoje Ševrono interesams atstovauja tokia porelė Hasiltonų, kurie gyvena gražioje universitetoje. Kas e, tai yra per žmonės? <clears throat> Tai yra, Hašiltonas pats yra Anglos, Anglijos pilietis, jisai labai nes, neseniai Lietuvos ryte duodamas interviu labai gražiai save apibūdino, kad jis yra e, auklitinis elitinio būrio, kad jis kovojo Vietname, ten, kur buvo išžudyta arti 4 milijonų žmonių, tame tarpe su chemikalais. Tai štai tokį smogiką. Tai žmogus su patirtim. Su, su praeitim, e, su praktika o jo antrapakė yra rusė, parsivežęs matyt kažkur iš Kazakstano. Tai štai tie, tie du žmonės, aišku, remiami ir, ir, ir kitų, e, čia ir, ir stūna tą visą reikalą. Tai čia gal jie Gazpromo agentai tikrėjo, ne jūs, kaip dažnai apie tai, jūs sako? Tai, žinot, kad pagal tą visą eigą tai ir atrodo, kad nes E, tokį taip projektą sužlugdyti, tai gali tik tai kažkokie tai bepročiai ar, ar, ar kažką tokio. Tarp kitko, ponsionai, mažai ką žino, bet Gazpromo tik 50 procentų akcijų priklauso valstybei. Kita 50 priklausome tam, tame tarpe ir jungtinių valstybių vairiom kompanijom. Gerimas Orlandai, kadangi čia mums pripaišom iš, nu, iš pat pradžių, kad čia esame mes Gazpromo, tai aš nekartą klausiau, o tai kurgi yra e, mūsų tarnybos, kurios yra pavaldžios prezidentai, kuris stipriai... Taip, tegu, tegu tada jau įrodo. Yra ir niekad neįvardyjo, kad tai čia Nairanauskas, ar dar kažkas tai gavo čemodanus ten tų dolerių ar kokio velnio. Tai, Sakykit, o, o iš Eurono pusės yra bandymas papirkti žmonės, sakykime, žemės jų nupirkti ir taip toliau, pinigais e, vilioti? Š, š, tai yra daroma... Ar pasiduoda žmonės? Yra pasirinkti tam tikri sklypai, kur pagal senus tyrimus spėjama, kad gali būti tie klodai palankus ir tie sklypai yra rezervuoti ir e, atėjus laiko jie galės pasinaudoti jais. Taip yra, pavyzdžiui, buvęs e, pavyzdys nebūtinai su Ševronu ir su mūsų geologais, kada e, Kalnalių kaime grežinio ūkininkams nebuvo nuomojama žemė, o tik atsirado poreikis ir geologija musiškiai puikiai jį pasinaudojo tos klipų. Taip, kad čia vyksta nuo seno, vyksta paruošėmėjai darbai ir, ir taip toliau, čia su dideliais tikslais bet faktiškai tai ir į tarptautiniai visumoj, reiškia, erdvėj pasirodo, aišku, žinios, kad skalūnų gavybas tai tikra priedanga, o iš tikrųjų tai yra geopolitiniai ženkliai didesni tikslai. Ir, ir, ir tai, tai nurodo ir, ir visos kitos veiklos. Nes iš tikrųjų kiti mūsų priešininkai, pavyzdžiui, politikai, nu sunku suvokti ką kas atsitiko kad konservatoriai pradėjo draugauti e, su darbiečiais ir su partijos tvarka ir teisingumu. Ir prieš porą savaičių konservatorių seniūnas skubėjo su darbiečių komanda, skubėjo pas Seimo pirmininką apskusti, kad, e, reiškia, būtų išimtas klausimas dėl tų numatomų pataisų. O juk jūs puikiai atsimenat, e, kokios buvo moralinės anksčiau jų nuostatos kai kaip kaip buvo konservatoriai žiūrėjo tiek į darbo partiją į konkrečiai jų lyderį uspaskichą į kaip žiūrėjo į darbą į tą tvarką teisingumą ir į nušalintą prezidentą ir taip toliau tačiau dabar dėl kažkokių tai tikslų nu tiesiog proto nesuvokiam kokie gali būt tie tikslai taip jie susijungia ir užsispyrusiai e, skuba šitą dalyką tai yra įteisinti skalūnų ar jūs turit kažkokių prielaidų kokie tie tikslai tikrieji galėtų būt e, logika sako tik tik į vieną arba tai partinė nauda ar na aišku tai susieta ir su e, individualia nauda kažkokia tai ne, nes kitaip paaiškinti neįmanoma aišku puikiai žinom oficialiai yra pa, pateikta duomenyse kad e, Minijos nafta rėmė partijos e, e, tvarka ir teisingumas rinkiminę kampaniją. Taip, taip ir visumoj e, geologai e, iki šiol tiktai buvo neišviešintos jų jų tos veiklos yra pakankamai uždara nu kaip čia uždaros tarnybos daug kas yra užslaptinta bet iš tikrųjų tai būtent jie labai stipriai įtakoja mūsų valdžią nes ki kitaip tai ne neįmanoma paaiškinti tokį nu bendrauti taip skubėti ir skubama labai keistai jie pradžioj inicijavo reiškia ir premjerą užspaudė aišku čia daug ir prezidentė pasitarnavo kad skubos tvarka priimti pataisas įstatymuose kad čia ševronui būtų atidarytos durys į mūsų žemes o dabar gi atvirkščiai jau antrą savaitę vilkina šitų pataisų priėmimą dėl to kad tos pataisos jiem ne visiškai tinka Supratau. Apie aplinkos ministrą tai net sunku ir šnekėti, tai arba jį priskirti prie mąstančių žmonių. Ir logika e, net skamba. Aplinkos ministras, kurie turėtų saugoti aplinką. Taip. O iš tikrųjų, kaip tas reaguoja, kaip bulius į raudoną skudurą, kaip buldozerius stumia būtinai, bet kaip, net nepaisant partiečių nuomonės. Teko bendrauti mums su lyderiu Paksu, jis, jis pats pasakė, sako, su Mazuroniu neina susišnekėti. Tai Supratau. Tai čia darosi. Status ministrų nepaskubėjo susipažinti su mūsų grėžiniais, kur yra daug betvarkės. O nulėkė, suprantate, ten į Pansilvaniją ar kur pažiūrėti, kaip ten gražu. Mhm. Ir atvažiavęs, aišku, su nu, rožinės akiniais čia jau, kad didžiausia ekonominė nauda. Nors aš jau minėjau, kad apie tą ekonominę naudą Kempinsko konferencija aiškiai pasakė, dujos nepiks. Jeigu bus nauda, tai vat, tie užgeria grėžėjai, juk bus daug, kaimo mergom pridarys vaikų, reikės gimdymų namų ir taip toliau plėtosi tokią infrastruktūrą. Štai, štai kokį e, rytojų čia mums paaišo. Na nu, ir aišku, lieka prezidentė. Čia iš vis nesuprantamas dalykas. E, davusi priesaiką būti lygiai žmonėms ir rūpinti žmonėmis, tai išvis nenori susitikti, nenori bendrauti, o, o laisvai priima e, Ševrono eilinius tarnautojus, kaip sakoma, darbų vykdytojus. Nu, matot, ir svarbiausia... Žygaičių, žygaičių kaimas neturi ordinų, tai... Taip, ir kai svarbiausia tenais, e, reiškia, tarnyba, e, liktai ten būtų visi geologai, iš karto pripažino, kad ten pateikta technologija yra labai saugi. Tuo tarpu, kai mūsų mokslo akademijos dešimt vyro aiškiai pasakė, kad šita technologija yra grėsminga tai vat čia tokie tokie dalykai jie jie yra iš tikrųjų sunkiai suvokiami todėl kaip sakyti čia ne viena tema ar ne vienas kaulas o o yra labai sudėtingi klausimai ir ir tikrai e, kad taip paprastai tai jiems bus sunku praeiti nes iš tikrųjų jau čia kaip minėjo jūs čia minėjot lipti ant žirgo tai žirgai yra jau ruošiami faktiškai tiktai jie vadinasi džondyrais kasijais ar dar kitaip supratau ir ir ir ir raiteliai jau jau ruošiasi Tik Vytauto didžiojo trūksta jums. E, e, o gal ir turit jau? Tarp kitko, vienas Vytautas didysis tikrai šitą vardą jis nusipelnęs yra, va tik nesiniai šnekėjau prieš mane. Ir būtent šiandien reikia padėkoti, kad išgirstų visi žmonės, tai būtent Gediminui Motusai, e, Jukniui, Vytautų Švainiui, kurie nuėjo, įtikino aplinkos apsaugos komiteto pirmininką gerimą Salamakiną, E, ir, ir, ir jų dėka buvo tikrai tos pataisos e, padarytos žymiai griežtesnės Ševronui. Tikrai šitie žmonės labai nusipelnė ir tikrai Vytautas e, Šlanys yra geras bičiulis, aktyvus kovotojas Žemaitijos ir pilnai galim jį vadinti didžioji Vytautu. Tai gerai, reiškia, turit ir kariuomenę, turit ir dyti, taip, Vytautą didį. Turim, turim, ir mane prie žemaičių priskirkit, aš gimęs kretingoj. Taip. Ir gerbiamas Rolandai, mes turim numatį ir kirti tai jeigu tokia beprotystė vykdoma valdžios viršūnėse, tai mes esam pasiruošę reikalauti regioninės autonomijos. O. Ir tai čia jau ne, ne, ne tuščios kalbos, kokios sublūdusi senio, o tai yra realu. Nes iš tikrųjų tam tikros e, visos valstybės problemas norima sukelti į, į regioną ir nepaisomas regiono daugumos regiono. Čia rimtas pareiškimas iš jūsų pusės. Taip, rimtas, rimtas. ir aš pilnai prisimu už tai atsakomybę. Supratau. Nors tikiu, kad galbūt prezidentė ras tarnybas, kurios mane veždė kur nors iš Žegždrius ar iš Viekšna. Šiais laikais, ko gero, dar... Jūs žinokit, nesate toks vienišas. Nesenai vienas, vienas Bavarijos politikas pasakė, kad laikas Bavarams atsiskirti nuo Vokietijos, nes jie irgi nenori kentėti nes, už, už nes visus Vokietijos. Pati logika, pati logika tai diktuoja. Kitos kito situacijos, arba kaip čia vienas minėjo, E, kalbantis gal, galbūt reiktų šnekėti ir apie, apie tas e, šakes, tik tai aišku, sudėtingesnės, kaip minėjau, jau ant, ant rimtų žirgų plieninių. Mhm. Arba kitokio reikia, reikia sukretimo. Taip, aš tikiuosi, kad ja, išgirdo. Logikos sprendimų ieškojimų tikrai nebėra. Taip, iš tikrųjų logikos sunku ir rasti čia. Tarp kitko, atkreipkite dėmesį, kad mes kalbam jau ne pirmą laidą apie skalūnų dujas. Entuziastas nei vienas nepaskambino ir nepabandė mus įtikinti. Matot, tai kaip yra? Kad, kad Reiškia, tai yra... Aš, aš, aš, aš pradedu manyti, kad argumentų jie ir neturi. Ne, neturi, todėl, kad net, sakau, ir logiškai mąstant, yra pačios tokios išvados, nu, tiesiog baisios mūsų demokratiniai europiniai valstybei. Kokiu tikslu yra siekiama? Ir aiškiai noriu vėl, kaip jūs ir esat minėję, kažkas iš kalbančių, kad nori dar kartą įrodyti, kad jie yra teisūs ir niekaip e, tauta negali pasiekti e, savo laimėjimą kažkokį parodyti. Nes tik neseniai praėjo rinkimai. Buvo vienas kalbos. Užtad reikia žiūrėti, ką renkat, ir skaityti, ir, kas, ir girdėti, kas ką siūlo. Tai va, da, Kalbu 20 metų, būna. klausykit, ką kalba tie politikai. Ne... Valstybei, kokiu tikslu yra siekiama. Ir aiškiai nori vėl, kaip jūs ir esat minėję, kažkas iš kalbančių, kad nori dar kartą įrodyti, kad jie yra teisūs ir niekaip e, tauta negali pasiekti e, savo laimėjimą kažkokį parodyti. Nes tik neseniai praėjo rinkimai. Buvo vienas kalbos. Užtad reikia žiūrėti, ką renkat, skaityti ir, kas, ir girdėti, kas ką siūlo. Tai va, da, Kalbu 20 metų, klausykit, ką kalba tie politikai. Ne, ne visi vienodai kalba. Jų jau jų nebėra ką klausyti, jau, jau reikia e, kitų. Dabar, dabar taip, dabar jau taip, kai išsirinkom tokį Seimą. Gerai, ponas, ponas Jonai, dėkui Jums. Ačiū Jums dar sėkiai, tikrai labai gera reikalinga laida, kurios mes e, pasigendam, nes iš tikrųjų mūsų informacija... Tikiuosi, kad buvo naudingas teviniai. Taip, naudingas e, Lietuva, ypač Žemaitijai. Dėkui. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Na kągi, 11 valanda jau praėjo, laužą kitais kartais ir užgesindavom. Bet šį kartą labai daug skambučių, labai daug norinčių pasisakyti, o svarbiausia vieną mes jau turime prie telefono, ir tai yra Algymantas Salamakinas, tai yra vienas iš tų valdžios atstovų. Labas vakaras, ponas Algymantai. Labą vakarą. Tai ar girdėjot, ką tauta šneka? Jo, aš e, su įdomumu praklausiau visą. Nu tai dar ne su įdomumu klausytumėt. Ir ką e, galit atsakyti? E, nu, Klausykit, ką jūs ten darot? Nu, jūs man paaiškikit, kur, kokia logika vadovaujasi tie entuziastai? Nu, aš nesu prie tų entuziastų, tai Rolandai, čia priekaistas ne man. Aš suprantu, bet vis tiek pats patsgi susiduri kasdieną su kitais Seimo nariais, kurie palaiko visą šitą reikalą. Kuo jie vadovaujasi? Nėra tiek daug, aš aišku, patikrinimas bus balsavimas dėl įstatymų pataisų, kiek jų yra tų palaikančių. Be abejonės, ponas Jonas prieš mane kalbėjęs iškėlė tą tokią abejonę, aš irgi nesupratau tų žaidimų mechanizmų, kodėl du kartus buvo išimta e, mūsų parengtos pataisos e, įstatymo dėl tų nelemtų skalūnų. Ir vieną, ir antrą kartą, ir susivienijų tarsi skirtingus partijus išiminėja iš darbo tvarkė šitą įstatymą, randa preteksto metų, tai čia man toks klaustukas. Iš kur užsakymas eina, pons Algimandai? Iš kur eina užsakymas? Na, nemėgstu aš tų samokslų teorijų. Na, nu, koks čia, čia, čia, čia ne teorija, čia yra praktika. Jūs matot praktikai? Rolandai, man atrodo, kad ketvirtadienį vis tik bus įdėta į darbo tvarkę e, šitas klausimas ir prasidės svarstymas ir gal po dviejų savaičių bus ar pusavaitės. Bet Algimantai, žiūrėkit, kas, kaip dabar viskas išeina pas mus pagal gamtos apsaugos įstatymą iš principo nebuvo galima daryti šito dalyko. Jokios gavybos kalūnų duvernės. Dabar jūs paruošit įstatyminę bazę, tai vietoj to, kad jūs tą reikalą apskritai uždarytumėt, jūs dabar ruošiat įstatyminę bazę šitai gavybai. Ne, turiu pareišti, jūs klystate. Klystu? Labai gerai, kad būtų, kad aš klyšiu. Įstatymė buvo įrašyta žodis angliavandeniliai. Angliavandeniliai, reiškia, dengiasi viskas po jais ir, reiškia, įstatymų bazė ir skalūnai buvo praktiškai visiškai nereglamentuoti. Nu taip, taip angliavandeniliai galėjo daryti, ką nori. Man gaila, kad, sakysime, prieš pasirašant šitą nelemtą sutartį nebuvo taisoma įstatymų bazė. Ta reikėjo padaryti prieš metus, prieš du. Pirmiausia, susitvarkyti įstatymų bazę, o po to skelbti konkursą ir atlikti kitus veiksmus. Nes e, praktiškai Ševronas, na, e, nu, aš gerbiu verslą, jie pamatė, kad Lietuvoje yra čiūtne papagvinėje, jokių e, draudimo nėra, todėl jie taip lengvai šoko į Lietuvą, na, po to padarė dar vieną žingsnį kaip Afrikos valstybėje, nuėjo pas pirmus asmenys, tie sako, atsiprašau, įsireiškimą. Davė stiklinių karolių. Taip, kaskite ir jie pirmin. Ir jie pirminėjo, todėl, kad nebuvo įstatymų bazė sutvarkyta. Ką mes padarėme? Dabar sudėjome visus saugiklius. Na, aš tikiuosi, kad jų tikrai pakaks. Ačiū profesoriam, kurie mums labai padėjo, e, kurie dalyvavo jūsų laidoje. Ir, e, ir, ir reiškia, manau, kad mes padarėme viską dabar. Tai jūs manot, ar jūs manot, kad Ševronui praeis noras dabar šitoje įstatyminiai bazėje lyst pas mus? <laughs> Aš negaliu kaip komiteto pirmininkas taip štiesiai šviesiai <laughs> jums pasakyti. Bet, na, nu, truputį nusijaukiau. Na, įstatymo bazė sutvarkyta tai, kad, na, sakysime, galbūt nediskutavo apie tai. Pirmiausia, poveikio aplinkai, va, iš eilės sudėliosiu dabar. Ką tai reiškia? Pirmiausia, jie turės ne prezidentis, ne ką nors kito leidimo gauti, kad pradėtų šitą žvalgybą. Tarp kitko, žvalgyba nebuvo atskirta nuo gamybos, o čia irgi didžiulė klaida, mes tą atskiriam įstatymą. Jeigu įstatymas bus priimtas, turės nuvažiuoti, nusilenkti ir žygaičiam, vietinim tarybom sąlygom visiems šešiem ar septyniem rajonam, kad jie sutiktų, kad tos kalūnų dujus jūsų, te, jų teritorijų būtų išgaunamos. Mhm. Bet jeigu negaus sutikimo, susirenka žaislus, įvažiuoja į Ameriką ar Kanadą. Nežinau. Supratau, tiek ordinų jie neturės. Va čia, bet įstatymas šitą reikalauja. Jeigu įveiks pirmą barjerą, tai yra gaus tų savivaldybių tarybų, vietinių bendruomenių sutikimą, tada yra kiti saugikliai sudėti. Pirmiausia, apie ką jūs šiandien labai daug kalbėjote, apie tą cheminę medžiagą. Jeigu Amerikos teismas uždraudė šitos cheminės medžiagos formulę, mes sakome, Amerikos įstatymai mums neveikia ir tai teismų sprendimai. Pirmiausia, prieš įpurškiant šitą chemikalą patikrina mūsų laboratoriją irgi jeigu nors viena toks toksinė medžiaga yra, kuri kenkia žmonių sveikatai aplinkai, šitas veiksmas uždraustas. Ir nebus, kaip jie čia atėjo į frakciją mūsų, į mano klausimą, e, Ševrono atstovas tas atėjo, aš nežinau, koks ten jų rangas yra, kaip sako, čia kas darbų vykdytojas, kurį priėmė prezidentė. Jis sako, aš jau užklausiau, kas ta per cheminė medžiaga. Jis sako, tai, ką jūs naudojate pusryčiam, <laughs> plus E, plius kosmetinė medžiaga. Tai čia e, profesorius Juknys sakė, tai kompotas kiselius plus adekalonas. Na, nu, patikrinam, jeigu iš tiesų kiselius kompotas adekalonas, tai, na, nu, žvalgybai pabandome. Bet jeigu nors viena toksinė medžiaga, jokių prieškimų leisti negalima. Įstatymo bazė šitą draudžia. Tai va tie du saugikliai, na yra ir daugiau saugiklių. Jeigu iš ties tas, e, ką jie porūkščiai, jeigu ten nebus cheminių medžiagų įsirbimas, vis tiek ten bus ir naftos liekanų. Nu, mokslininkai sako, gali būti ir radioaktyvius medžiagus. Viską įsirpikti iš žemės gelmių, tada bus leidžiama, o ne tai kaip jungtinėse valstijose viską palieka ten arba viską supurškia atgal, arba užkasa buldozeriais ir jie skaito, kad čia e, su mūsų gamta taip nesielgs. Plius, kur yra mūsų, e, čia mes e, pasiekti pasiskolinome šitą iš Vokietijos. Vokietijos parlamentas uždraudė skalūnų dujų ir kitą hidraulinio ardymo veiksmą atlikti ten, kur yra jų geriamas, geriami vandenys, tai yra pažeminiai vandenys, tai yra atsarga mūsų vaikam, anūkam ir kitiem. Tai mes irgi tą idėją statėme. Ten, kur yra šulniai, kur yra saugomas teritorijos, ten jokių horizontalių grėžimų nebus leidžiama. Ir kokia tai jūsų ir... prognozija, ar Seimas priims šitas pataisas? Nu, aš tikiuosi, kad priims užteks veiko proto, juk negalima rizikuoti 15 tūkstančių kvadratinių kilometrų Lietuvos teritorijos, kurio yra ir taip maža. Aš galvoju, kad tų saugiklių užteks. E, nu, Aišku, jūs pats buvęs politikas ir dabar esate politikas, žinote, kad prognozuoti tų, tų visko negalime parlamente. Gali sužais kažkokia povandeninė srovis, dar gali, kažkokia. gali, gali. Tai būtų nusikalstama veika. Aš kitaip neįvardyčiau. Bet, pons Algimantai, kreipkimės į jūsų kolegas. Dalis jų, aš žinau, klausomus. Ar balsavimas bus vardinis? Ne, bus, vis tiek mes žinosime, kas kaip balsavo ir viskas. O kaip jūs žinosit? Kaip jūs žinosit, jeigu nevardinis? Ne, tai visuomet dabar balsuojama elektronika. A, žinos. Nes tauta, tauta turi žinot savo didvirius nu tikrai žinau savo didvyrius bet tikrai tas veiksmas jūs čia labai daug e, palietėt aš jau nenoriu kartotis nu jis yra man atrodo tikrai na europa visur išvarė šitą ševroną į kitas kompanijas lenkai pabandė nieko jam ten nesigavo bet kas mane keisčiausias yra nu tikrai jūsų kolegų elgesys nu aš tikrai negalvojau kad sakysim mano gerbiami žurnalistai taip galėtų elgtis e, toks antpuolis kad pavyzdžiui penki mėnesiai tokį spaudimą jaučiu įvykių iš žiniasklaidos. Na, Lenkijoje Ševronas ir kitus kompanijos investavo 700 tūkstančių į kunigus, kad jie agituotų už, reiškia, skalūnų dujų išgavimą. Aš čia, kaip tas sakė profesorius, kas gali paneigti, bet, nu, nesuprantu to dalyko. Taip, žinot, yra toks pasakymas, kai nežinai apie ką kalba, tai kalba apie pinigus. <laughs> nu, galbūt, nežinau. Čia ne mano sugalvotas, čia yra patikrintas gyvenimo teiginys taip bet bet nu turim biškį pagalvoti juk mes jūs labai teisingai pabrėžėt kelis dalykus tai yra ir viljamsas ir kitus dalykus ir lietuvių ir, taip. ir kiek kartų e, galim lipt ant grėblio aš klausiu lietuvaičių kiek tu gal mane suprantama mūsų kolegų pamatė amerikietę aš tikrai nesu fobiškas amerikiečiam ar ten kam nors e, viskas normaliai bet nu pamatė šakės ir man teko nu, vienas ant vienų kalbėti su Andrium Kubilium ir su Kreiviu kolegom nu aš nesuprantu logikos jis užpirkim rusam ir bus čia gerai atseit. Ne va tai nors yra mokslininkų išvados, kad jeigu ir pergręšime šitą visą 15 tūkstančių kvadratinių kilometrų, mes dujim apsirūpisim tik 10 procentų. Tai yra mokslininkų išvados, ne tik Lietuvos. Ir tik keliem metam. Ir tik keliem metam. Taip. Sunaikė tą, kad atseit nu, Gazpromui tai yra kelių valandų išgavimas. Ir, čia juokingiausias argumentas, kad čia mes Gazpromui kažką padarysim. Ar jūs nu, įsivaizduojat nu, visi, kurie dabar mūsų klausot? E, Lietuvos 3 milijonai, tai yra vienas Rusijos milijoninis miestas. <laughs> Nu jo, jūs teisus, bet... Tokių miestų yra, e, tokių miestų yra dešimtis Rusijoje. Tai jūs įsivaizduojat, no. kokie čia... Jie net nu, nepastebės. Bet čia, pons Algimantai, čia yra kitas dalykas. Čia yra ne ekonominė pusė. Čia vat būtent yra geopolitinė pusė. O, o Kreivys man apie tai sakė, mes esam geopolitinė partija, tu supras. Aš niekaip negaliu išversti žmonių kalbą, ką tas yra. Negi reikia paukoti 15 tūkstančių kvadratinių kilometrų dėl kažkokios geopolitikos. Ne, nu pasakykim tada, mes jau čia antrą valandą sukamės aplink. Nu, Ta tarybų sąjunga, viena iš priežasčių tarybų sąjungos žlugimo buvo tai, kad susitariusios jungtinės valstijos su arabais sumažino naftos kainą, Taip atsirado finansinės problemos Gorbačiovo ir tai palengvino tam tikrus e, procesus Tarybų sąjungoje, iš kurių beje ir mes laimėjom. Ir mes kaip Lietuva laimėjom po to. Tai dabar visiškai atvirai yra sakoma, kad jie nori pakartoti antras į kitą patį. Nu, vardanko. Kaip tai vardanko? Nu, tikrai nesuprantu. Jiems reikia pašalinti Putino šiandieną struktūrą valdžios. Jo, nu, jo, jo valdžia remiasi naftos ir dujų pinigais, kurios gauna iš eksportuodami šitos resursus į Europą pirmiausia. Nu, bet Rolandai, tai bus, jeigu aš turiu, sakysime, Vokietijos mokslininkų, mokslo institutų išvadas, jeigu visą Europą su skalūnais perausti, reiškia... Čia ne tame reikalas, ponas Algimantai. Čia visiškai... Nu, čia, čia, nereikia, nu, čia nereikia, čia yra žaidžiama trumpų laikotarpį. Užtenka keletą metų sumažinti įplaukas į Rusijos biudžetą yra tikimasi, kad susilpnės Putino valdžia ir bus pakeista tenais... E, Ir at, at, ateis į valdžią reikalingi amerikonam žmonės ir jie darys savo toliau dalykus. Vat ir yra tas geopolitinis tikslas. Ir čia, ir, ir tarp kitko, ir suskistintų dujų terminalų visas tinklas, kuris iš Kataro eina, irgi tai pačiai idėjai tarnauja. Tik klausimas, kodėl čia Lietuva dabar turi būti? Mušasi du pasaulio, suprantat, nu kaip čia jos pavadinsit. O mes turim kentėti, vat kur klausimas. Bet Aš puikiai žinau savo kolegas ir žinau, kaip jie, kaip jie dažnai pasiduoda va, šitokiam reikalam. Nu, negalima tam pasiduoti, tuo labiau, kad man atrodo Gazpromas koloka jokiasi ir šypsosi, jūs rauskite savo teritoriją, o tai jūs, sakysime, pusę dienos išgavimo normą, ką mes gausim per metus ar per du. Nes tai yra absoliutus mizeris. Tas tai taip, bet aš sakau, čia yra platesnis tikslas, čia ne tik Lietuva, čia užtat ir turi būti visoje Europai, tegu tos kalūnų dujos nors kurį laiką būna išgaunamas. Vat kaip ir jungtinėse valstijose. Iš pradžių jos buvo labai pigios, dabar jos brangsta akisetos dujos. Taip. Aš turiu informacijos du sprindžius medžiagos. Tai viską mes visi žinom, suprantat. Ir dėl to... Bet, tai, e, demokratinės valstybės anglai prancūzai čekai olandai vokiečiai nu juos išvarė jau pastūmė toliau ir jie nesiruošia žaist už dalyko e, man dabar būnant dubline e, energetikos komisaras vokietis pareiškė kad europos energetika vystysis e, dvidešim septyni plius reiškia plius rusija ir jie atvirai tą kalba kad energetika be rusijos europos nebus daroma nu, dar... taip bet pons algimantai jungtinėms jungtinėms valstijoms tai yra nenaudinga sąjunga, čia ir yra visa esmė. Labiausiai ko bijo Amerika, tai gerų santykių Rusijos ir Vokietijos. Nes čia yra, va čia ir yra tas geopolitinis reikalas. Čia ir vyksta didžioji kova, o mes visi dėja esam tik užstatai šitoj kovoj. Va, kur yra visas atsakymas. Ir dėl to niekas tai- nesiskaito nei su pinigais, nei su gamta, su niekuo, nes yra tikslai visai kito rango bet gerbiamas rolandai kuo aš džiaugiuos va tie penki mėnesiai aš pajutau kad lietuva tampa vis tik demokratinė valstybė aš nusilenkiu žemaitėm žygaičiam visiem žemaičiam nu nepasiduoda ir viskas Ir ką jiem padarysiu, aš nusilenkiu tiem politikam, kurie tikrai turi stuburą ir sako, nu negali visko parduoti galų gale. Taip. Nu, po manęs turi palikti, palikti tą vandenį. Vokietijos ir viso Europos žmonės, mokslininkai pasakė, Lietuva po 20 metų turės pačią brangiausią iškaseną Europoje, tai gėlą vandenį. Jeigu jiem nori sunaikyti mums tą gėlą vandenį, be abejonės, mūsų vaikai bus subagai kaip mes dabar. Bet tai ir jiem reikia. Palikti. Bet jūs žinot turbūt, kad prasidėjo šnekos apie gėlą vandens privatizavimą? Nu, ne, šito tikrai nebus. Dab... E, bet šnekos jau yra? aplinkos komitetas kuruoja... Žiūrėkite, Europos komisija savo raštuose dėsto, kad vandens privatizavimas padės suvaž... sumažinti valstybės skolas. Ir nuoroda, vat, aš komentarą ne, turiu. Nepraeis šitie bairiai... Aš žinau, visą Europą, visą Europą stojo piestų, bet planai yra, planai yra. Ir kas galėtų, kas galėtų paneigt, kad Lietuvos didžiulis resursas vanduo, ar ne? Taip. Yra norima jį išimti iš būsimos konkurencinės kovos dėl vandens. Neatmetu, neatmetu galimybės, kad taip, yra. suprantat, taip. Vat jums. Po 20 metų brangiausia Europoje ir pasaulio turta gėla vandenį, kuris Čia... yra... Taip. Aš apie galuminę, ne paviršinę. Bet ką noriu pasakyti, e, tai, kas yra, valst... E, yra monopolis, negali būti privatizuota. Tai turim ne. laikytis tą šventai. Nu, elektra irgi buvo monopolis, bet privatizavot? Nu, jų <laughs> klaidų pridarėm, jūs esivardžiot labai gerai. Aš jūsų laidą klausiau visą valandą. Jeigu jūs klausėt nuo pradžių, tai mes tada galim pasakyti, na, tokią šiek tiek viltingą žinę tiems, kurie pradžioj skambino arba tų, kurių aš komentarus skaičiau ir kurie sakė, kad niekada Seimas dar neatsižvelgia į tautos valią. Tai gal tai bus pirmas kartas per 20 kelis metus? tikrai turėtų būti. Na, tikrai turi užteks sveiko proto. Bent jau e, mano frakcija palaiko vieningai, 40 balsų tikrai turime. Nu, dar reikia surasti apie 31-32 balsus, tikrai Seime tokių atsiras, kad būtų daugiau kaip pusė. Gerai. Tai ką, panas Algimantai, linkim sėkmės jums ir visai Lietuvai, nes dabar e, Lietuvos sėkmė yra jūsų rankose ir jūsų kolegų rankose. Aš dar sėkiai kreipiuosi visus, kurie mus girdi Seimo narius tauta savo didvirius atsimins, atsimins, kaip atsimena kovo 11, taip atsimins ir šitai. Taip, jau po 11, bet dar keletą skambučių padarysim, nes nori žmonės ir iš žygaičių pasisakyti, tiesiog aš ir komentarų nespėjau paskaityti, kol mes susisieksim su jais, štai apie ką mes kalbėsim kitoj laidoje. Pirmiausia, apžvelgsim, padarysim šiokias tokias išvadas iš juvenalinės justicijos reikalų, iš šios dienos laidos. Po to, prisiminkim, birželio 3, 25 metai sąjūdžiui. Ketvirtis amžiaus nuo sąjūdžio susikūrimo. Ir pats metas pašnekėti apie tai, ką mes atradom per tos 25 metus, ką praradom, kokios vertybės šiandieną mums yra svarbios, ar apskritai yra dar tokių vertybių, kurias mes vienodai suprantam visi. Yra Lietuvos himno sakinys ir vienybė te žydė. Tai štai ką turime omeny šiandieną sakydami vienybė te žydė. Matydami, kad ir štai šitos kalūnų dujų reikalų. Kaip vieni žmonės, na, tiesiog atvirai drasko širdis – O štai kitoj pusėj neaiškiais sumetimais vedini žmonės gina neaišku interesą. Ir beje dar sėki kartoju. Per visas laidas nei vieno skambučio taip ir nebuvo iš entuziastų pusės. Tai ką, ar jie bijo paskambyti, nes neturi argumentų, ar kaip čia yra? Nes skambina tik tie, kurie vienaip ar kitaip e, yra vieningi savo mintyse. Taigi Nesiseka, aš matau, kažkas čia mums su technika. Ar... Labai norėjo iš žygaičių dar žmonės pasišnekėti. Taigi štai, dar sėki kartoju, pabandykim pagalvot, kokios vertybės yra šiandieną dar mum visiems reikalingos, kurias mes vienodai suprantame. Siūlykit jas tiesiog, siūlykit. Bandykim dėlioti lauką vertybių, į ką mes galėtume atsiremti kaip visuomenė, kaip tauta. Nes, na, yra visiškai akivaizdų tauta be vertybių. Jinai neturi ateities. O šiandieną mes esam vertybiniai kriziai, tai yra akivaizdu. Turim skambutį, paklausim. Labą vakarą. Labą vakarą. Kas skambina ir iš kur? Vaidas iš Tverų, iš senosios Žemaitijos sostinės. Taip, klausom jūsų. Aš norėčiau pasikalbėti apie, būtent apie geopolitiką buvot užsiminę, vat laidoj buvot pradėję kalbėti. Taip. Apie geopolitiką. Taip. Taip. Na, šiandien dienai ir jūsų laidoj kalbėjo, vat skambino iš kintų Olegas, buvo šiek tiek užsiminę. Kokią mes šiandien turim geopolitiką, ne? Taip. Žemaičiai surinko 275 parašus, nuvežė prezidentei, prezidentė nerado. Ne, tai čia turbūt bendruomenių parašų, čia tiek bendruomenių parašų daugiau turbūt. Taip, tai čia bendruomenis man spaudais, būtent ir tos bendruomenės realiai surinktos, tai yra viso žemaitijos geografinė, reiškia visa žemaitija užimama. Gal keletas ir bendruomenių parašų nebuvo, bet tai vadinkime... Kiek čia skaičių žmonių būtų bendras? Maždaug. A, ah, kokie 300 tūkstančių, manau, kad rašė. O, o, tai jau referendumui užtektų. Tai taip, būtent. Ir būtent prezidentė nerado laiko. Dabar žiūrim toliau, ne? Hasseltonas, ne? Minijos nafta. Direktorius. Amerikonas tas, Vietnamo... Vietnamo... Laukit, klystas ne amerikonas. Jis turi Lietuvos pilietybę. Jis yra Lietuvos Respublikos pilietis. Už ką jis ją gavo? Jis nemoka lietuviškai, jis negali pasakyti. <laughs> A, jis ne, negali pasakyti, už ką gavo. Jis negali pasakyti. O kas jam suteikė tą pilietybę? Kuris prezidentas? Jam davė Adamku, sako, jūs jo eikit ir klauskit angliškai. Ak, šit kaip. Taip, vot. Ir dabar va, daugmaž turbūt klausytojai suprato, kokią geopolitiką, kokioje mes šiandien esam situacijoje Lietuvoje ir kad iš, e, daleiskim, Čevrono atvyksta kažkokie meistrų lygio darbuotojai ir jie prezidentūra eina tiesiogiai. Tai va, o... Toliau, o 300 tūkstančių gyventojų neprieina? Niekaip, nėra niekaip. šansų. E, dabar žiūrim toliau. Jūs minėjot, kad brangsta nafta, ten pinga dujos ar dar kažkas. Arba ten būna dažnai spaudoje, kad pabrango kiaušiniai. Nu, žinokit, vat, aš pasidedu kiaušinį ant stalo ir žiūriu. Ir jis man niekaip nepabrangsta. Mm -hmm. nu, matai. ir aš galvoju, kad juos kažkas pabrangina. Teisingai tiek ir naftą, tiek ir vandenį, tiek ir dujas, tiek ir kiaušinius. Jos pabrangina emisiją pinigų, kuri šiandien vyksta beprotiškais mastais visame pasaulyje. Taip, taip, pat, emisija taip pat yra vienas iš tų procesų, pabrangimo procesų. Bet tos procesus visi, visi procesai yra, yra, yra valdomi teisingai ir juos kažkas valdo. Va. Tai šiai dienai mes turim, manau, kad kalbėti apie tai, kas visą šitą procesą valdo. Uh, tarkim, galiu vat, pateikti pavyzdį, kodėl šiandien mes turim Gazpromo brangias dujas. Ne? Kodėl mes turim jas brangias? Galiu labai trumpai paaiškinti. Paaiškinkit. Mes, mes vat, gyvenam trysia vienkėmėse kaimynai. Ne? Vat, jūs esat mano kaimynas, dar koks Antanas kaimynas ir aš esu jūsų kaimynas. Ir aš vienintelis iš tų trijų turiu karvę. O jūs turite daug vaikų ir jūsų vaikučiai labai mėgsta pieną. Bet vat vienas kaimynas sako, kad aš esu kvailas, durnas ir visoks kitoks. Ir jūs man ateinat ir pasakot, kad va tas kaimynas ant mane sakė kvailas, durnas ir kitoks. Ir kaip jūs galvojate, aš tam kaimynui parduosiu pigiau pieno? Ne. Taip, taip, taip. Tai šiandien dienai mes turim va tokius politikus kaip ir Landsbergį, kurie loja, loja ir gazdina va visuomenę su Rusija, rusai puola, grėsmės Rusija. O ką jūs galvojate, rusai neišgirsta, ką jie kalba apie juos? ir po to mes, mes po to kažkaip kaltinam Rusiją, kad mes negaunam pigiau dujų. Tai kaip jie duos pigiau mums dujų, jeigu mes ant jų pilsim purvą ir sakysim, kad jie ne kaimynai, jie ten kažkokie okupantai ir visa kita. Nors vokiečiai kariavo antram pasauliniam kare su Rusija ir tikrai e, e, žuvo šimtai tūkstančių vokiečių kareivių, žuvo šimtai tūkstančių ir Tarybų sąjungos kareivių, tame tarp ir žemaičiai, ir lietuviai, ir latviai, ir visi kiti. Bet šitą jie yra kažkaip pamiršę Jis, jis, jis supratė, kad to, prie to nieko nebepakeis ir tiesiog Vokietija gauna pigiau dujas, bet vat, lietuviai negauna. Nu, matot, čia aš dar vieną pasakyčiau pavyzdį į tą patį lauką. Mes e, esam persėmę tokią emociją, kad vakarai tai yra gėrio šaltinis, o rytai yra blogio šaltinis. Mano supratimu, tai klaidingesnio įsivaizdavimo pasaulio sunku ir sugalvoti. Visur yra vienodi interesai, arba jeigu galima sakyti, oba hužė rusiškai. Taip, bet žiūrėkit, na, e, aišku, kai kurie juokiasi, sako, tarybiniais laikais sekso nebuvo. Nu, o dabar yra seksas. Nu, vat, kur vertybės pas žmonės yra? Ir ta vertybės ir, ir, ta, ir ta frazė yra manipuliacijos pavyzdys. Ten buvo parodyta tos moters tik pusę sakinių, o antra pusė jai nebuvo leista, jinai pasakė, bet nebuvo išleista eterį. Ir šita frazė yra tam tikros informacinio karo e, pavyzdys. Čia... Tai va, e, mes turim, turim trumpai ir aiškiai pasakyti mūsų vargšai apkvailinti partizanai, kuriuos kvailino Amerikos balsas, pokario metais ir jie viens kitą įsišaudė ir po to liūdnai baigėsi, šiandien dienai vyksta tas pats. Taip, laukia, ir... dar, laukia dar dalis miškose ateinant amerikonų. Taip, dabar, dabar taip pat pat yra kvailinama ir, ir pats rinkau tos parašus, pat, kuriuos norėjom įteikti prezidentai ir dalyvavau e, rinkimuose asmeniškai, tris dienas tik turėjom surinkti tos parašus, tai važinėjau per bendruomenės ir visą kitą. Tiesiog pat yra jau žmonės kiti ir įbauginti, suklaidinti, jiem jau yra primeluota, kad čia ateis, va čia kažko duos, čia pristatys, čia bus prikurta infrastruktūrų, visokių verslo, taip, taip. čia kaimas suklėsties, čia visiems bus gerai. Tai va žiūrėkit, ar tai nėra Amerikos balso propaganda? Tai tas pats, va žmonės yra suklaidinti kaimuose. Va, Na, jums gali, atsa jums gali atsakyti, kad jūs esate irgi Gazpromo papirktas ir už tą taip šnekat. Čia mes už tą ir svaidomės vienas kitam kaltinimais. Aš užtad, esmė, aš... esmė, esmė kame, mes kariaujam tarpusavį teisingai, Taip. o jie atsėdi ir juokiasi iš mūsų kvailių, kad mes kažkokį mazronį linčiuojam, ar budževičių. Bet pons Vaidai, ar... pons Vaidai, aš užtad visą laidą ir stengiausi kalbėti apie kainą, apie Taip. kainą, kad nežiūrint į visus geopolitinius interesus, simpatijas, kas ten kam ir taip toliau, kaina šitų dujų bus didelė, ir mes jos pigiau negausim, tai yra nerealu. Užtad aš ir kalbu apie kainą. Na, jeigu kalbėti apie kainą ir kalbėti apie tų dujų gavybą, turėtų taip žmogui paaiškinti suprantamai. Vat žmogaus paklausk, vat kaip tu norėtum numirti? Ar kad tave nunuodytų, ar kad tave <laughs> nušautų, ar kad tave pakartų, ar kad tau kokį nors paleistų kokį nors virusą? Dar ketvirčiavimo <laughs> yra toks variantas. Taip. Tai va, ir tiek, tiek tai norėjau pasakyti. Gerai. Malonu malonu noriu palik, pa, pa, padėkoti radio stočiai, kad daro tokias laidas. Iki sėkmės stiprybės visiems. Dėkui, dėkui. Dėkui, nu ką? Gesinam turbūt naktigonės laužą. Ar ne? Rodo man, kad dar yra skambučių. Nu, skambinkit tada, jeigu greit prisiskambinsit, nes jau žmonės miegot nori. Skambinkit, skambinkit, nekalbėję. Čia bandysim susisiekti. Na, Kol mes skambinsit, aš dar paskaitysiu tada vieną komentarą. Štai Valentinas ką yra parašęs. Geopolitinį klausimą rašyčiau pirmuoju. Ar tikrai be skalūnų dujų jau niekaip negalime išsiversti? Ševronas už 80 milijonų išvalgęs telkinius pinigus susigražins su kaupu, rašo jisai. Ir tęsia toliau, bet paskui mes paskaitysim jo tęsinio dabar. Klausimą rašyčiau pirmuoju. Ar tikrai be galime įsiverti. Ševronas už 80... Klausom. Taip, klausom. Labą vakarą. Labą vakarą. Kas jūs ir iš kur? Jolanta, tiesiog prisistatyčiau žemaitijos. Galima šitaip? Galima, kodėl, jeigu jūs? E, šiaip tai esu iš Žigaičių. Iš Žigaičių. O kodėl tada taip jūs nedrasiai, kad iš Žigaičių? Na jau tiesiog mūsų pirmininkas kalbėjo, gal tiesiog galėčiau aš ir kaip žemytijas, nu kad ir žigaičiai. Nesvarbu, ką jūs norit pasakyti. Jūs klausėt mūsų laidą? Taip, nuo pradžios iki galo. Tiesiog neklausydavau niekada, bet dabar teks man, man atrodo jūsų pradėti klausyti, nes... Nu, o be reikalų jūs neklausėt, kiek mes esam prišnekėję teisingų dalykų apie varius gyvenimo reikalus, tarp kitų. Tai va, žinokit, dabar, kai būtent nu, mumis daug, šiandien tiesiog ir buvo, net ir kai kurių paminėta, kad nu, mes būtų, buvom tikrai... Žiūrėkit YouTube, video kanalas yra toks, Gilvidė kanalas vadinasi, ten yra daug mūsų pokalbių Respublikos puslapiuose padarytų. Nes tiesiog mes būdavom blokuojami spaudos ar dar kažkas tiesiog, kai darai ir tikrai niekas nieko nu, nesiklauso. O aš tai tiesiog va būtent, ir kad prisidengdami, va kaip ir juknys, ir kai tik kalbėjau, kad komercinė paslaptis, kodėl chemijos net, neatskleidžia, va tų būtent cheminių medžiagų. Ar tai nėra planuojama lietuvo žemės galimas bus naud, panaudotos cheminės atlikos, vienas žodžio, laidojimas, kad ir brandolinės ar dar kažkokias. Pačioje Amerikoje tiesiog jau jie irgi kaip nebeišgarina ir dar kažkur. Tai ar nebus galima ir tiesiog va, būtent Lietuvoje laidoti? Kodėl žemės gelmėse ieško ar, e, tuščių artmių? Galimas daiktas, nu kas čia gali paneigti? Čia mes dabar spėliosim be abejo. Bet tai vėlgi, tai bet kuriuo atveju yra mūsų nenauda ir visiškai nesuprantama, kodėl dalis mūsų politikų arba Seimo narių remia visus šitos dalykus, Ševrono. Tai va būtent, tai yra klausimai tie, kurie mums niekas nieko net ir neatsako. Kaip jūs, kaip jūs girdėjote, ir šiandien niekas iš jų nepaskambino ir nepabandė mus įtikit, kad viskas yra gerai. Tai tiesiog jie ir nesakys galimai, kaip mes jau irgi išmokom pagal jų kalbą galimai ir dar <laughs> kažko. Tiesiog, jūs irgi kaip ir sakėt, kad tauta atsirinks savo didvyrius. Tai aš irgi tiesiog bičiulį vieną galiu paminėti, kad, kaip buvo pasakyta, grūdus atskirsim nuo palų. Na, dieve duok, dieve duok, bet per 20 keletą metų sunkiai mums sekasi atskirtos grūdus nuo pelų. Sutikit? Na, aš, e, taip, sutinku visiškai visų šimtų procentų, bet dabar, kaip matome, kad žemaityje tikrai vienijasi. Matom, matom, gal tai iš tikrųjų bus pirmoji viltinga krekštė. Gerai, dėkui Jums. E, e, prašom. Dėkui. Taip, aš tiesiu Valentino komentaro skaitimą, kol susisieksim su dar kitu žmogum. Jis rašo, mes vystome tris energetinius projektus. Elektros jungtys, suskistintų dujų terminalas ir atominė elektrinė. Tai jam kyla klausimas, kam tada reikia dar tų skalūnų dujų, Jeigu mes pasistatom suskistintų dujų terminalą, toliau jisai rašo, prispausti Gazpromą ir gauti pigiau dujas yra svarus argumentas. Tačiau jeigu jungtinės valstijos eksportuos kalūnų dujas pigiau, mes galėsime jas atsigabenti turėdami tą suskistintų dujų terminalą ir sunku jam nepritarti. Nes tas suskistintų dujų terminalas bus pakankamas argumentas dėrybose su Gazpromu. Ir jam atsako Egis Mail, toks pastovus mūsų internetinio puslapio dalyvis, kad beveik sutinku, kad Chevron veltui nebadys kilių, o JAV tai apmoka vyriausybė. Taip, aš irgi sutinku. Daugelį, daugelį sąnaudų, kurias mes užsikrausim ant savo pečių, jungtinėse valstijose dengia būtent vyriausybė. Taip, klausom jūsų. Labą vakarą. Labą vakarą. Kas jūs iš kur? Iš Šilalės Lina. Lina iš Šilalės. Irgi žemaičiai sunerime? Sunerime žemaičiai iš tikrųjų labai pergyvenam e, dėl, to, dėl, tos, e, dėl tų skalūnų. O gal e, jūs nieko nesuprantate tiesiog, kaip dažnai jis apie jūs sako? <laughs> ką jūs ten kaimuose gyvenat, kažkokioj šilaliai, ką jūs galite žinot, ką Vilnius čia gero sumastė jums? <laughs> Mes viską iš tikrųjų suprantam, iš tikrųjų žmonės labai yra sunerime ir jeigu reikės, ką nori pasakyti, vis tiek daug kas klausosi manom. Tai netgi reiškia, Baltijos kelias, kur buvo. Tiesiog stosim visi ir, ir, ir tiesiog gyva, gyva žmonių grandinė sustosim ir ne, neleisim tiesiog į žemės. Ir tiek. Sakykite, jūsų aplinkoje yra žmonių, kurie e, kitaip galvoja negu jūs? Manau, kad daug yra ir tiesiog bręsta ta mintis. Ne, ne, ne, aš sakau, priešingai negu jūs, kad... Ai, priešingai, <laughs> priešingai atsiranda, bet aišku, yra paveikti, kokia, kas spaudoje yra rodoma, tą žiūri. O gal kaip kas nori brangiau žemę savo parduoti, ar net tikisi, kad... Manau, kad žmonės šviečiant e, nuomonė keičiasi labai sparčiai ir tiesiog buvo toks momentas, kada žmonės nežinojo, tiesiog nežinojo, kas tai yra, tai yra naujovė čia mums. Ir, ir, ir, o dabar jau, jau žmonės atsigauna, jau tikrai manau, kad kils į kovą rimtai. Mūsų laidos įrašą persiuskit visiems paklausyt. <laughs> Gerai. A ko jūs juokėtės, ką, negera bus? Labai gera. Informacinė labai medžiaga. Gera. Labai mes, gera. Mes tengiamės pateikti kompleksą, visą vaizdą, kad matytume, kas čia vyksta. Taip, būtinai. Gerai. Gerai, Dėkui Jums. Ačiū, ačiū Jums už tokią laidą gerą. Taip. Tęsim mes vis naktigonę, nors jau ir į 12 artėjom, bet ką jau darysi, tiek to. Egidijus klausė, aš skaitau komentarus. Koks bus nesiskaitimo su mūsų papročiais prigimtimi ilgalaikės pasiekmes? Na, ką aš galiu atsakyti? Čia gen tiek viskas aišku. Aš vienoje iš laidų sakiau, kad jeigu nėra bendrų prasmių, kurios apjungia atskirius narius visuomenės, tai ta visuomenė yra tiesiog nu, pavienių tokių žmonių būrelis, kurie ateities neturi. Man labai patinka pavyzdys su lentutėmis ir bačka. Štai jeigu lentutes suverži lankais, o tie lankai tai yra tos vertybės, tai iš tų lentučių – galima padaryti bačką, formą kažkokią tais. O jeigu nėra tų lankų, to, tų, tų vertybių, tai jūs esate tiesiog lentučių krūva, kaip jūs ten save bepieštumėt, kaip jūs kokios orientacijos save beivardintumėt, jūs esate tiesiog lentučių krūva ir tiek. Štai kam yra reikalingos bendros vertybės. Ir dėl to aš dar sėki kartoju. Artėja 25 metis sąjūdžio. Štai yra puikiai proga pašnekėti apie tas vertybės, ką mes ir darysim busimoj laidoj ir dar kitoj laidoj, kurie jau bus per patį jubiliejų. Turim dar vieną skambutį, klausom jūsų. Sveiki. Labą vakarą, kas jūs? Iš kur? E, Rimas Vilnius. Rimas Vilnius. Gal jūs entuziastas? Vilniui daugiau entuziastų yra skalūnų. <laughs> Yra, iš tikrųjų, vienas iš tų, kuris buvo pradėjęs visą šitą vajų prieš Evroną, kadangi pats e, esu, kaip sakoma, E, su sprogmenimis ir žinau, kas tai yra sprogimas, man buvo pati technologija įdomi ir, e, sakykime, tas pats filmas Gazlandas dujų žemė, lygiai tas pats buvo pradėtas platinti, sakykime, mano rankomis ir daug informacijos buvo išplatinta matoma mano rankomis. Pagrindė dirbu su informacija, sakykime, informacijos monitoringas ir panašiai, tai, sakykime, domėjausi labai daug šitą tematiką tai vat norėjau pasakyti šiek tiek užkabinti ševrono reputaciją apie ką šiandien galbūt mažiausiai buvo kalbėta taip užkabinkit e, tai vat e, niekas nesako kas yra ševronas pasakykit tai viena tai yra viena JAF energetikos gigantė, lobistė naftos korpor... lobistinė naftos korporacija. Nuo to reikia ir pradėti, kad vien tik tais 2011 metais buvo išleista apie 15 milijonų Amerikos dolerių lobizmui vien Vašingtonė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad viskas daroma per pinigus, per pažįstamus, per draugus. Patys žinot, kas yra lobizmas. Žinom. Tai va, toliau žiūrim, Čia įsiterpsiu pasekmes, truputėlį. Daug kas, daug kas iš mūsų įsivaizduoja, kad korupcija klesti tik Lietuvoje. O tai yra irgi didžiausia klaida. Jungtinėse valstijose korupcija yra nei kiek nemenkesnė, nei tik, tik rafinuotesnė dažnai dar labiau negu pas mus. Ten, kalbant apie šitą vat, lygiai tas pats korupcinę temą, tai ten e, šitie dalykai sprendžiami biški kitaip nei pas mus. Galbūt pas mus nėra galimybių, bet Pirmas dalykas - trūksta politinės valios tam. E, ten maždaug mes puikiai žinom, stebėm situaciją, kas 5-4 metai būna tokie dideli bum, sprogimai, skandalai jo. Bet. Nu, Bostonas buvo, kad. Jo, bet kai atitinka skandalas, ten pašalinama visa grandis, nepriklausomai nuo to, ar tai viršininkas, ar tu žinoji, ar nežinoji, iki žemutinės. Pas mus pašalina viršininką, pastato tą patį jo pavaduotoją ar dar kažką, kuris yra susijęs, žinojo, dengė ir taip toliau. Ar gali kas nors pasikeisti? Automatiškai ne. Tai va, Bet kalbėkime apie Ševroną. Taip, apie Ševroną apie jos veiklos metodus ir pasiekmes. Pasaulyje, pasaulyje. Tu taip, taip, taip, taip, taip. Ekvadoras. Sukelta Černobilio masto ekologinė katastrofa. Chevron virš 25 metų ištisai pėdė į gamtą didžiulius kiekius e, naudingų naftos gavybos atliekų. E, Ekvadorė Chevronui yra iškelta apie 19 milijardų Amerikos dolerių ieškinys už padarytą žalą gamtai kal kal kalbant apie ieškinį ševrono atstovų žodžiais ekvadoro teisininkai turi siekti jav teismo patvirtinimo dėl žalos atlyginimo tai jeigu tokia žala bus padaryta lietuvoj mes ką irgi e, turėsime bylinėtis jav teismuose dėl žalos atlyginimo bet jūs išplėskit aš žinau tai yra ne tik ekvadoras šalių yra daug mes net taip, taip, taip, į, į detalės neikim jūs parodykit visą panoramą jeigu žinot e, Nigerijoje Chevron kompanija yra įsipainiojusi į skandalą dėl brutalaus susidorojimo su bendruomenė, protestavusią prieš kompanijos veiklą. Kompanijos veiklos rezultatai yra, kad apie pusę Nigerijos gyventojų neturi prieigos prie švaraus vandens. Vien Nigerijos Chevron sumokėjo apie uh, 10,8 milijardus Amerikos dolerių mokesčių. Ja. Tiek, to, tiek to tie skaičiai, tiek to tie skaičiai. Jūs eikit dar per šalis, kad parodyt mastą. Filipinuose, Filipinuose 3 e, e, milijonai e, litrų naftos produktų pateko į užtestas gruntinius vandenis. Brazilija du šimt keturi šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių litrų naftos išlieta į vandenis. E, Ševronai yra iškelta apie virš 10 e, milijardų Amerikos dolerių iš Kinijos. Kazahstane atsiveria smegdabės, užterstas oras, 1300 e, gyventojų užfiksuotas sveikatų sutrikimai, chroniškos lygos. Pensilvanija yra užfiksuoti cheminių medžiagų nutekėjimai į gruntinius vandenis. Evakuojami gyventojai. Yra fiksuota, kad panaudotas radioaktyvus vanduo buvo išlietas į upes. Štai tiek. Taip, taip, ir daugiau aš dar galėjau, aš irgi žinau tos faktus ir gerai, kad jūs visą tą pasakėt, yra ir daugiau, tiesiog tegu mūsų klausytojai supranta, su kuo mes turim reikalą. O kaip jūs dar atsakytumėte į klausimą, iš kur vis tik atsiranda entuziastų? entuziastų, žinot, veisieni e, vilkai, jie kažkiek jau aprima, galbūt pasidaužė galvą į sieną ir ar ten kaip ožiai į vartus ir, ir, ir dar, dar kai kurie pasidavė, kai kurie dar tempė. E, žmonės grįžta iš imigracijos, žmonės pamato pasaulį, žmonės pradeda suprasti, kas iš tikrųjų čia darosi. Iliuzijos iliuzijos sklaidosi, kai grįžta namo. Taip, taip, taip. Ir, va, sakykime, ta visa antiskaloninė grupė labai nemaža dalim susideda iš emigrantų. Tai labai malonu buvo pačiam man pamatyti, kiek mes čia kovojame ir profsąjungose būdami, ir per kitas organizacijas. Vien, e, e, sakykime, LVLT, tai nepartiniam demokratiniam judėjimui, kiek kainavo jau tų, sakykime, kurie tada jojo pirmų arklių kažką darydami, jau kai kurių nėra gyvųjų. Bet atsiranda tie, kurie juos pakeičia ir vis dėlto niekas nesustoja. Negalima sakyti, kad viskas prarasta, viskas blogai. Vienus pakeičia kiti ir tai yra blog gerai. Ir ypač gerai, kad tada ateina jaunimas. Taip. Gerai, šitą džiugę, džiugę mintim tada ir baigim pokalbį su jumis ir apskritai naktigonės laidą. Dėkui jums. Dėkui jums. Pabaigą aš tik pasakysiu, jeigu norit sužinoti apie skalūnų reikalus, tai yra toks puslapis skalūnai.info. Yra Facebooko grupė, skalūnai, piliečiai už teisę žinoti vadinasi. O aš pabaigai pasakysiu, kad kitą laidą padarysim šiokias tokias išvadas apie juvenalinį justiciją, apie skalūnų dujas, pakalbėsim apie vertybės. Tikiuosi, kad tada bus laiko paskaityti jūsų komentarus, kurių prisikaupė per ir šią laidą dar daugiau. Ir siūlykit, siūlykit, ką dėti į pamatą va, tų vertybių laukui, ant kurio mes turėtume stovėti, nes laikai ateina sudėtingi. Pasaulyje daug kas keičiasi ir labai greitai, ir neturėdami atramos mes pražūsim, mylėjai mano. Taip kad reikia tiesiog kurti pamatą ir siūlykit, ką į tą pamatą reikėtų dėti. Mes dvi laidas skirsim iš esmės tam ir kaip e, apibendrinimas tai bus 25 mečių skirta laida, sąjūdžio 25 mečių. O dabar dėkui uždėmesi. Iki kito pirmadienio. Gesinam laužą.